ümumiyyətlə orada heç bir mövzu hazırlanmır. Özü heç nə çalışmır. O yaz hələ internetdə, Google-da hamısı gələcək. Hazır materiallar da. O ümumiyyətlə bir sual verir. O güya ki, mənə rəddiyə yazıb da, hə? E, Səqəliyinə rəddiyə verir. Heç mən orada, e, heç mən orada Betr salavatından danışıram. Dedi, bu məsələ nədir? O istəyir ki, o istəyir ki, Betr salavatı barədə danışsın. Hə? Həmçinin yazıcı rədd edir buna. Hə, həm də fəqət orada mənim mövzu yoxdur axı. Və sən təsəvvür elə ki, Betrə orada danışır bir saat. Ki, Əhlüsünnə kitablarında gəlir ki, Betrə səbatı. Birinci Əhlüsünnə kitablarında belə bir hədis yoxdur, səhi. Hədis uydurma hədisdir. Bu insan uydurma hədis üzərində 2 saatlıq dərs qurur. Və ən dəhşətlisi odur ki, o insan öz kitablarından Betrə səbatına dair səhi bir hədis gətirə bilməz öz kitablarında. Şiə mənbələrində o hədisin bütün sənədləri yalandır. Yəni öz alimlərinin etirafı ilə. Sən təsəvvür elə ki, əhlüsünnənin və şiənin ittifaqı ilə uydurma olan bir hədis üzərində 2 saatlıq dərs qoyur. Şivəsi necə oynanır? İndi bunu bilməyən adam oturub 2 saat o dinləyir. Və xəbəri yoxdur ki, o 2 saatdır uydurma bir hədisin şərhini dinləyir. Həm də ki, Nəsib Ağlim Əməli salavatdan danışır. Peyğəmbər salavatdan. Əhliyyə yəni, salavat demək orada. Nəsib Ağlim fəsil yoxsa o maraqlı. Həm də özləri həmişə e, Aha. Özləri həmişə salava saxlayanda istam deyirlər. Salavatullah deyirlər. Bir də bilsən nə, o mən Zavidə zəng vurandım. Yəni hədis o həmin hədis uydurma hədisdir. Şiə və hədislə ittifaqı ilə. Mən Zavidə zəng vurandım. Mən... Məsələn, belə uydurma hədisi götürür, üstündə 2 saat dərs qoyur. Onu, yəni o özü acizdir, bir dənə sənəd gətirə bilməz şiədən. Hətta şiə məmnunələrindən. Bir dənə sənəd səhih bu hədis barədə. Mən də Cabiri zəng vuranda o sən o ona rədd vermişdin də, yutura durmuşdu. Dedim bəs dinlədiniz ona. Bəs Abzeydin sizə verdiyi rəddi də dinlədir. Orada məndən danışmır deyir. Öz xətalarını deyir, qeyd edir. Pakistan. <laughs> Bu cavab gəlmir. O bilirsən necə? Evet. Necə rədd verib öz aləmində. Onun bu dediyi dərs, hansı ki, mənə əsasını verib orada. O evdə oturmuşuq 2-3 nəfərlə, heç bilmirəm dəqiq harda zəbs olub. Amma dəqiq bilirəm ki, adi oturmuşuq, belə söhbət edirik. Söhbət əsnasında mən durub ona elmi dəlillər gətirmişəm ki, yəni söhbət gedir rəqəmlərdən. Vaqif nə olan söhbət? Hə, qayıdıb demişəm ki, <laughs> məsələn, vaqiflər tutaq ki, 6 imamçı şiyələrdir. İndi orada mən bir dənə xəta eləmişəm ki, güya e, 7 yox 6 demişəm. Bu tutub bunu. Söhbət edirsən sən. Və ola bilər mən orada 8 deyim. Misal üçün. Amma yazandan sonra yəni əsas odur ki, əsas odur ki, yox, məqsəd var burada. Mənim orada məqsədim nədir? Yəni 12 imamçı deyil. Məqsəd budur. Hamı istəyir 10 10 imamçı olsun. Məqsəd budur ki, yəni 12 imamçı deyil. Yəni sizdə ravilər olur ki, bax, məqsəd nədir mənim orada mühümdə? Şiyə məsələbinə görə 12 <coughs> imamdan birini inkar edən hökmdən sanır. Kafir. Kafir. 12 imamdan birini inkar edən. Vaqiflərə görə imamın sayı 6-dırsa, 6-sını inkarlədi. Hə? Şiə mənbələrində vaqifi imamlardan 5000-dən artıq əsis gəlir. Təxmini yəni. Deməli, sən dinini kimdən götürmüsən? Əhl-i beytdən yox, kafirlərdən. Sənə qor, onlar kafirlərdir. Mən bunu buna çatdırmaq istəyirəm. O səhv tutub ki, yox, sən orada 7 yox, 6 demirsən. Qala olsa 10 Belə bırakma. Məqsəd nə, məqsəd nədir? Sən ona cavab ver. Başa düşürsən? Kadrovolda onun oldu. Dedim, belə adam, hətta mən bir gün orada zapsını dinlədim sonra. Dəhşət gülməli. O necə orada dinləyir? Xeyr, ümumiyyətlə bu tək məsələ deyil. Mən universitetdə oxuyanda Bakı İslamda şiə fikrini keçmişəm. O da farsça. Yəni, əvvəl mən farsça bilirdim, əlhamdülillah. Sonra dil də elə şeydir ki, təkrarlamadan nisbi gedir. Yəni, şiə fikrini farsça keçirdi. Farsça imtihan, farsça dəstər, farsça kitab, hər şey tərcüməsiz və kitabı oxuyurdu. Kitab fikir kitabı deyil. <coughs> kitab çayxana söhbətləridir. Yığıb ora. Hansı kitab? Risaliyamızdır. Hə, həmin. Bilsə niyə, niyə elədi? Bun, bunlarda bir qayda var. Qayda var. Şef fikrində qayda var. <coughs> Məsələn, bir müstəyid gəldi. Gərək özündən əvvəlki müstəyidə yazdığı risalə fərqlənsin yazdığı risalə özündən əvvəlki müstəqinin risaləsinə fərqlənsin. Eyni olsa, nə fərq oldu? Elə səndən qabaqkinə təqlid edirdilər. Fərqləndirmək üçün həmişə məcburən nəsə yeni bir şey artırırlar. Qəqədən zadə. Hə. Məsələn, təsəvvürlə ki, təsəvvürlə ki, illərlə bu dəyişə-dəyişə gəlir. Hamı bir-birindən fərqlənir. Bu onlarda qaydadır. Özə yaxın deyən məsələlər yaxındır. Yaxın, amma, amma məsələ ondadır ki, Allahın dininə oyun oynayırlar o fərqləndirməyi bilə-bilə eləyirlər. Bilə-bilə eləyirlər. Yəni, məsələn, bu risalə o risalədən fərqlənməlidir. Mütləq o, özü bilə-bilə o fərqi yazır. Məsələn, o ehtiyatən vacib deyir, bu ehtiyatən demir, deyir vacibdir. Məhz fərqlənsin deyənə. Və kitablarına bax, elə məsələlərlə doludur ki, o məsələlərin praktikada heç bir şeyi yoxdur. Heç bir məntiqi izahı yoxdur. İnsan deyə bilərsən ki, ola bilsin bəlkə onlarda məntiqi izahı var. Vallahi nə qədər sual vermişəm onlara, və dərs vaxtı. Qadir deyirdilər ki, fətva buna görədir. Onlarda təqlidçilik var axı. Risaləni asan kimi deyir ki, təqlidsiz əməl batildir. Artıq sual vermək olmaz. Hə, ona görə nə ki keçirlər, <clears throat> məsələn, misal deyim. Tutaq ki, ayağa məhz, <clears throat> deyir ki, ayağı biraz belə qaldırsan, və məsələsən, əslamız batildir. Yerə qaldan da. Hə, o biraz qal. İndi izah elə məni, hansı aqil insan bunu qəbul edir? Ki, yəni və ya belə deyim, fərq qoy, fərq göstər mənə ki. O nasıl deyil? Belə məsələ, belə məsələ biraz qaldırdın, belə məsələ arasında nə fərq var? Niyə dəstəmaz batıl olur? Və ya misal ziddiyyətlərə bax. Tutaq ki, deyir, başım belə məsləyəndə, birdən deyir, məsləyəndə gəlib bura dəysə, dəstəmaz batildir. Niyə? Çünki əlin suyu, başın suyu nəsə alın suyuna qarışdı, dəstəmaz batıl oldu. Sonra deyir ki, sonra deyir ki, sonra o bir səhifədə deyir ki, birdən deyir, ayaqla məsələmək üçün əlində su olmasa, biz ehtiyac yoxdur krampdan götürməyə. Götür əlindən, zadından sür. Burada qarışır, burada problem yoxdur. Çoxdur, belə məsələlər çoxdur. Süd vermənin 10 dəhşətləri var. O 10 dəhşətlərdən birincisi odur ki, Yəni, sən istəyirsən ki, bir kəs sənin övladı süd anası olsun. Birinci şərt odur ki, gərək diri olsun, öldən əmməsin. Belə belə şeylər yəni. Sonra məsələn birlikdən danışılır, sonra müstəhəb şərtlər. Sonra müstəhəb şərtlər. Müstəhəb şərtlər. Müstəhəbdir ki, 12 imamçı e, sünni olmasın. Yəni 12 imamçı şiə olsun həmin ana. Başqa vaxt vəhdətdən danışırlar burada. Kitab doludur belə şeylərdən. Çox misallar var ya qardaş. Məsələn, misal deyim də, biraz qəliz misallar var, istəmirəm deyim də. Başa düşmək üçün olsun, çətin olsun. Məsələn, misal. Və iki dənə daş sənin evindir və darvaza nədirsə. İki dənə daşla örülür. <coughs> Amma birləşmir. Ortada hava var. Birdən deyir, <coughs> məsələn, it gəldi və başqa heyvan gəldi, bura nəcis buraxdı. O birinci daşdan keçdi, ikinci daşdan da içəri keçdi. Bura oldu nəcis, içər. Sonra deyir birdən günəş çöldən birinci daşı qurutsa, onun istiliyi keçsə bura, bu da qurusa, çöl təmiz sayılır, içər nəcis sayılır. Niyə? Çünki ortada boşluq var. İndi qulaq as. Deyir birdən bu divarla bu divar birləşsə, hətta yuxarıda bir dənə mıx ilə, onda içər də qurusa. O mıxın buna nə dəxli var? Bir deyirsən, belə şeylərdə yaxşı, ona görə çayxana söhbətləri danmışsın. Məsələn, möhür məsələsi deyir ki, sual verir. Birinci onlar qayda qoyublar ki, <coughs> səzdə olunmalıdır torpağa və ya torpaqdan yetişib də geyilib, yeyilməyən şeyə. Fikir ver. Geyilib, sonra yeyilməyən şeyə. Həm də tikiş olmasın. Deyəsən, indi də təzə girişlikdə tikiş olmasın. Olsun, sonra mı artırırlar? Hə, indi, indi o gün, o gün biri deyir ki, tikiş olmasın. Geyinib, geyinməyən. Nəysə. Dəlillər nə var? Necə tikiş olmasın? İndiki həssizlər. Onlarda dəlil var səndə, bu danışsınlar. Geyinib, geyinməyən. Sonra deyirlər, nəyəsə də eləmək olar? Məsələn, torpağa, filan, mükəm, filan, filan. Və bir də həsrə. Ona deyirlər, həsrə səzdə eləmək olar. Həsrə səzdə ona qəbul deyirlər. İndiyə, indi bilmirəm nə deyirlər. İndiyəcə hamı qəbul edib ittifaqla. Həsri səsdə eləyirdilər. Yaxşı, həsirdən papaq düzəltmirlər. yəni həsir geyilir, geyilmir. Geyilir. Geyilir, geyilmir. Geyilir. Həsirdən papaq da düzəldə bilər. Sonra biz dedik ki, həsirdən düzdürmü? Deməli papaq geyilirsə bu baş geyimidir. Burada nə deyirlər? Deyirlər ki, yox. O e, başı geyilsə də Düzdür, buradakı sayılsa da ümumi olaraq sayır mı nəsə fırladırlar, onu biz deyirik, qulaq as. Deyirik, yaxşı, çıx dəsmalına, səzdə eləmək olar olmaz, o şikəyə edilmir. Deyir, yox, olmaz. Niyə görə? Deyir, çünki onu tikib paltar eləmək olar. Səsə ağla var. <laughs> Həsir orada fakt papaqdır, geyimdir. Hə. Onu çıxartdılar geyimdən. Bunu isə, bunu isə tikib paltar elədilər beş dəqiqədə. <laughs> Bu bir sənəd axı. Bu məs məzhəb ki, nəfsə uyur. Hə. Özlərinə bir qayda qoyublar. Nə ki uyğundur götürürlər, nə ki uyğun deyil fırladıb atırlar qırağa. Devrilər. Və, və risalə başdan ayağa belə şeylərlə doldu. Zavod da istehzal edir. Başda suyun qisimlərindən ta axıra hə. cəmi doldu bir şey. İbn Teymiyyə rahmanullah gözəl deyir. E, İbn Mutahhar rədd edəndə yəni Minhacı sünnədə. Onlar deyirlər ki, imam mütləq olmalıdır. Biz deyirik niyə? Məsələn, onlar Mehdi nəzərdə tutur. Çünki deyir, <laughs> imamdan e, yəni, məqsəd var da, faydalar var. İmam labid düşə olmalıdır, yəni başqa variant yoxdur. Hə, biz də deyirik, yaxşı, sizə görə o var, mövcuddur, bizə görə məlumdur, qeyri-mövcuddur, yoxdur, havadır, bozdur. İndi sizə görə var, bizə görə yoxdur. Hər bir halda nə fayda götürürsünüz ondan? Yəni, əmr alırsınız, qadağan alırsınız, hökum götürürsünüz ondan, heç nə, heç bir fayda götürmürsünüz. Məsələn, neçə min ildir ki, şəhələr ölüb gedir, hamı gözləyir onu. Hə? Heç kim ona tabi deyil. Onlar o sulçu olur, yoxsa? Götürüb, qoyublar <coughs> müstəyidləri imamın yerinə. Başqa vaxt deyirlər ki, təqlid kim olmalıdır? Məsuma. Bizə tən edirlər ki, Abu Hanifə necə təqlid edirsən Şafinə, Əhmədi? Onlar məsum deyil. Və məsum olmayanları qoyublar məsumun yerinə. Yəni, özlərinə görə imamlar ki, məsumdur. Müstəyidləri qoyublar onların yerinə. Və deyirlər ki, kim onları təqlid elədi? onu təqlid edir. Hətta deyirlər ki, təqlidsiz əməl batildir. Hətta deyirlər ki, məsələn, bir adam 20 il namaz qılsın. Sonra təqlidsiz. Sonra başa düşsün ki, yox, təqlid vacibdir. Və keçsin bir kitabı götürsün təqlidlə ibadətə. Hə? Və sonra alsın ki, 20 il qıldığı namaz müstehidlər, yəni şiyə namazıdır. Amma hardasa, hansısa yerdə, yəni məsələn, namazın rukunlarında, vaciblərdə, hardasa müstəhiblərdən birinə uyğun deyil. Yəni belə deyim də, təqlidsiz qıldığı namaz sonradan ki, birini təqlid edib ona uyğun deyil. 20 il qıldığı namaz batildir və qəza eləməlidir. Təqlidə görə. Baxdı da o. Abi sünnə arxasında deyir namaz qılmaqla. Dedim ona ki, bəs həcdə gedib qılmısan da bəs sən sünnə arxasında bəs orada imam kimi deyil. Deyir, biz qılmadıq ki, o Kazım deyir, nədir o, Zəhrəbatan. Deyir, həmsin deyir, o aparıcı deyir, o idi deyir, qoymadı. Əsasın bir necədir? Hə? Və əddəsi fikri necədir? Heç bilmirəm, vallahi tanımıram. Çünki o, universitetdə mən onun içlərində, demirəm, ən ağıllısı, ən adili gördüm onu. Çox adil insan idi. Hətta biz, bir də o gözəl kəlmədir deyə, özümə də ləzzətlədi. Uşaqlarla, tələbələrlə söhbət edirik. Onların da mövzuları ən axmaq mövzulardır. Təsəvvürlər ki, koridordan keçirəm, sinifdəki söhbətləri eşidirəm də. Bir, bir qadir deyir ki, axşam filan kinoya baxdım, gecə 3-də, bu sürü, hə, hansı kanal deyirsən, filan filan, söhbətlər gedir. Vallahi, Allah şahiddir. Nə azaldıram ki, artırmıram. Elə şeylər var, danışmıram. Girən kimi sinifə, yəni qadırxımda O hədis var idi, masaqla qədrxumu. Mən gələndə tovhidi qoydum qırağa. Axı bizi görəndə əhl-i beyti yaxsallar. Tovhidi qoydum qırağa. Bizi görəndə əhl-i beyt yadlarına düşür. Sən necə əli? Vallahi əxi. Vallahi əxi. Mən olmayanda universitetdə söhbətləri seriallar idi. Girən kimi, ya qədrxumda peyğəmbər əlinədir, masaqla qədrxumudur. Sən bir arada nə danışırıq? Mənə görə nəhl-i beyt yadlar düşür. Bizə nə? Axı, xəmir belə yoxdur. Və tərbiyə də budur. Dinə niyə görə? Axı, onlar dini Allah üçün yox, sənə görə yaşayır. Bir yerdə əhlüsündə olmasa onlar yoxdur. Sən varsan, deyə o var. O sənə görə yaşayırsın. O məhzəb əhlüsünnətə müxalif bir məhzəb olaraq qurdu. Qutardı, o sənə görə var. Sən yoxsansa, o da yoxdur. Məsələn nədir? Hə, nəsə söhbət düşdü. Uşaqlar <coughs> qayıtdı ki, kim birinci İslamı qəbul edir? əli yoxsa başda belə ən belə gerdə qalmış söhbətlər. Yəni orada evi tez qabulləyib. Dəhşət nəsə olub. Mən də qayıtdım ha, deyirəm, burada nə şey var? Hə, tutaq ki, əli qabulləyib hamıdan qabaq. Sonra nə demək istəyirsən? Mirzəfər qayıtdı, dedi ki, Mirzəfər, dəstə qayıtdı, dedi ki, Mirzəfər, hə, Mirkazım, öz uşaqlarına. Dedi, əgər insafla danışırıqsa, əlinin İslamı qəbul etməsi ilə İslam heç nə qazanmadı. Balaca uşaqdır, 7-8 yaşında. Amma Abbaqırın İslamı qəbul etməsi ilə İslam çox şey qazandı. Dedi onu, ne? Vallahi billahi. Bin Kazım özü. Bin Kazım. Mən onun bir dənə sözünü... Gedin özündən soruş. Onları götürmədim ki, dedilər... Yəni fikir ver, insana bax, insana. Ne, necə adilcəsinə söz deyib? Ağıllı sözdür ya. Düz deyir. Məsələn, sən tutaq ki, bir həftə qabaq qəbul edib əli. Bir nəfər, bir nəfər hicrət vaxtı əlinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yatağında yatmağına çıxsın hicrət vaxtı. 13 il Məkkədə mənə bir dənə fəaliyyətini gətirsin. Əlinin 13 il Məkkədə bir dənə fəaliyyətini heç kim gətirə bilmir. Yox idi, uşaq idi. Ata tərbiyəsinə möhtac idi. Amma sən danış Əbubəkrin fəaliyyətindən. Ömərin fəaliyyətindən. Yox, biz fəqət adincəsində danışırıq ki, yəni orada ki deyirlər kim birinci, burada söhbət kim birinci yarış saat getmir e bu. Velsipit yarışı deyil. Biz danışırıq ki, nə olsun Ömər ibn Xattab Həmzə 39-cu müsəlman idi, Ömər 40-cı. Amma on, onlardan qabaq İslamı qəbul edənlər var idi ki, heç evində otururdu. Gücü yox idi, qüvvəsi yox idi. Amma Həmzə ilə Ömər qəbul edəndə İslamı İslam necə qüvvətləndi? Biraz da ruhlandırar. Söhbət orada mən səndən iki nəfər tez, üç nəfər gec. Bizə nə demək istəyirəm? Gör necə düşük mövzuların üstündə danışır. Səviyyəsizdir. Birim zəng edib, deməli, gəlmişəm Misirdən, telefonumun dublikatını astırmışam, astıran kimi ilk zəng və mövzu da aydındır. <laughs> hə, şeylər yığışıb, dedi maşallah, sübdə hələ bunu açıldısa qutarlıda da. Davamı yaxşı olmayacaq. <laughs> Özür də misal, və qardaş da salam aleykum, xoş gəlmişsək, bir dənə sual var, yığışmışıq. Şeylər idi. Yanda var idi, hə. Hmm. Qayıt dedi ki, əxi, düzdür başa düşmədim, nə dedi? <laughs> Deyir, əhlüsünnə kitablarında var ki, Ömər ibn Xattab nəsə deyib, deyib eşitmədim. E, düzün sırf eşitmək istəmədim deyənə eşitmədim. Qaldım dedim ki, bir dənə sən sözdün, qiyamət günü məndən nə də səndən Öməri soruşmayacaqlar, nə də səni məni Ömərlə imtihan edəcəklər. Tilka ümmətun qad xalət, ləhə mə qəsəbət və ləkum mə qəsəbtum və lə tüsəlunə ammə kənu yəməlun. Onlar bir ümmət idilər, gəldilər, getdilər. Qazandıqlar onlara, sinkilər sədir sin etdikləriniz səndir. Siz onlardan məsul deyilsiniz, cavabdeh deyilsiniz. Allah Azza və Cəllə səndən Öməri soruşmayacaq, məni Ömərlə imtihan eləməyəcək. Səni tohidlə imtihan edəcək. Allah öz haqqı ilə imtihan edəcək. Gör nə gündə sən. Hələ belə də etdim. Yox, yox, yəni o e, çox duman ki mikrofonda idi. Yəni dedim ki, ona dinən ki, nə gündəsiz ki? Yəni tohiddən danışmırsınız. Sən bundan danış. Qoy onu Filan kitabda Ömər ibn Xattab nəsə deyib. Və sonra imanın artdı. O sonra cənnətdə dərəcən artdı. Xəstədirlər, əxi. Xəstədirlər, psixoloji cəhətdən xəstədirlər. Gözünü açır, bir dənə şey işləyir ki, davay, ölənəcən müxalif olmalısan buna. Və bu ab havada bu insan böyüyür, göz kör, qulaq kar. Bax, belə ab havada böyüyür, baxırdı da, bax belə. Gəldim, oturdum, <laughs> o Müzdəfərlə şey edirəm. Sən oturdum, indi bu da oturub. Mən də tək getmişəm. Bir qoxum var qulaqlara. Ola, ola bir üç il. Çox belə olmaz. bu, deyəsən, əcəb, ə, e, əcəb yox, üçüncü mikrorayonda, buralarda. <coughs> o bu da gəldi, indi görürüm, yığılışıblar, çoxdular. <coughs> dedim, nə mövzu olsun? Mən də heç bir mövzu danışılmıyor. Heç mən bilmirdim kim gələcək. Fəqət dedim ki, gedərəm, problemi oturub, söhbət eləyərik də, nə var ki, burada? Bu gəldi, amma dedim ki, mövzu olsun, əqidə mövzusu, əgər istəyirsən sən, razısansa. <coughs> Çünki fikri mövzu elədir ki, məsələn, bir dənə mövzu atacaqsa ortaya, <coughs> fikri mövzusu. Mən sənə Ərsünə kitabından hədis gətirəcəm, qəbirləmişsəsən ki. Amma etiqad mövzusu elədir ki, elə mövzular var ki, onu Quranla da ispat edə bilirsən. Əqil də ona şifa. Məsələn, <coughs> namazda əlin bağlı olmağını sən ağlına ispat edə bilərsən və ya möhür olmalı da olmalı deyil. Bu məcbursən ki, dönəsən əsərə, hədislərə. Quranda da yoxdur ki, heç namazın tutaq ki, rükətləri yoxdur. Sən məcbursən dönəsən hədisə. O da dediyi qəbul eləməyəcək, sən də onun dediyini. Var, variant var. Yollar var başa salmağa. Uzundur. <coughs> Bir oturumluq deyil. Dedim ki, yaxşı, gəl söhbət edək, etiqadı hansı mövzunu istəyirsən. Amma etiqad çərçivəsində olsun ki, bir yerə gəlib çıxar. Qatib əlidir, etiqad, dedim hə. Mən də sevindim ki, bir şeydir. Dedi, davay, fədək mövzusu. Hə, hə, hə. Adam xəstədir. Dedim, fədək haçandan əqd edir. Namazdan sonra gör, görünürsün necə? Vozduqla görüşürlər. Bilmə? Vozduqla. Soruşun bizim Mehdi ilə görüşür. Mehdi ilə Nəcəf. Ha, özü salam verirlər, onun üçün. Hə, Nəcəf Fatimə ilə iki var. Bozdur, bozdur. Havana, havana. Havana Kərbəlaya da görüşür. Tam görüşürlər. Adam qutardı axı. Sonra bozdur. Axı özdə ki, mən sizə bir söz deyim ha. İndi iki şərik var ha. 200 il iki şəriyin arasında göynəyir qədər fərq var. Allah başqa. 200 il daha gedib, bax hər onlar zamana görə formalaşırlar. Yox, 40 e, ildən sonra başqa şey olacaq. Zamana görə formalaşırlar. Leysən niyə görə zamana görə formalaşırlar? Onlar Allah üçün yaşamırlar, əhlibeyt yolu zaddır, o sənə görə yaşayır. Bizim quruldu ya. Sən necə danışırsan, vəziyyətə görə danışır. Qadrqul barədə söhbət elədim. Mən kimi yollasıyamsa, Əli qonum yollasında o dəlil gətirirlər. Salamin orada Elmanla söhbətdə o Elmanın yanındakı biri gətirir söhbəti. Amma orada e, şeydən gətirir də hə, o bəh söhbəti. Onu Maidə 67-yə qiyas eləmək olar da. Məsələn, onun Elçin qardaşla söhbət edirdi. Mən məsələn belə şeylədim. Dənşəyirlə söhbət edirdi. Deyir ki, deyir ki, məsəl üçün orada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəldi. Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə. Qadirxunda? Qadirxun söhbətində. Həsən Əzzəm. Hə ki, mən kimlə övlansıyamsa, əli də onunla övlansın. Olar ki, deyir, ha, Abbaqdanlar Osman haqqına gedir. Dəlil də onu gətirir, o sizə özündən bir şey demir. Hə, rəhin qabağını kəsdi. Elə çıxdıqca küfürdür də ki, madə 67-də görə. Mən sən söz deyim. <coughs> Bəzi şeylər var. Hətta bu hədis elmində də var. Məsələn, İbn-i Cəvz Rəhməllah Əl-Mevduatda gətirir və İbn-i Qeyyim Kitab-ül Mənarda və qeyriləri. Hətta Şiə məsəbində də bu, bu var. Düzdür, şey məsəlində hədis elmi yoxdur. <clears throat> bizdən götürüblər. Bütün istilahları, bütün ustalar, bütün hər şey bizdən götürüblər. Hər bir halda belə bir qayda var. Bəzi şeylər var ki, onun uydurma olduğu ağılla isbat edilir. Sənədin isə araşdırmasına ehtiyac yoxdur. Bəndi sən təsəvvür elə ki, Peyğəmbər sallallahu bir də özün təsəvvür elə. Hər şeyi qoy qırağa. Bütün təəssübü qoy qırağa. Müraciət şiəyə deyə təbii ki. Yəni din ona ki, Hə, bütün təəssübü qoy qırağa. Bir dənə belə normal düşünsənə, ağılına düşün ki, Allah Rəsulu onların dili ilə deyək, 100 min müsəlmanın qabağında qaldırdı əlini, elan elədi ki, bu məndən sonra xəlifədir. Hı? Üstündən bir ay keçdi, öldü və Abu Bakır xəlifə oldu. Hansı ağlını qəbul edir? Və heç kəs də dillənmədi. 100 min. Bu uşaq qəbul eləməz. Gör, bunu qəbul eləyirlər. Belə də yoxdur da. 100 min sahabə ödəb deyirlər ki, konkret 50 seçdi. Hətta deyirlər ki, Ömər gəlib təbrik elədi. Hətta şeyi zad qoşurlar ki, 100 min sahabə və ya sahabə kimi qəbul eləmirlər. Dəxli yoxdur. Dəxli, dəxli yoxdur. Onlar deyirlər ki, bu qədər adamdır, qutardı. Onlar deyirlər ki, Ömər gəldi təbrik elədi, Abbaqır gəldi təbrik elədi, sahabələr gəldi əlini təbrik elədi, səni təbrik eləyirik. Daha sən artıq xəlifəsən. Bir aydan sonra öldü. Elə bir heç nə olmuyub. Heç əli də heç nə demir, demədi. Axı mən Qadırxunda seçilmişdim axı. Neynədiniz siz? Yəni bilsən heç bir ağıl bu qəbul eləmir. Dəlil gətirirlər. Bu özü əqli cəhətdən dəlildir ki, ondan iddialar batıldır. Bu uşaq ağlıdır, uşaq düşüncəsidir. Bu heç ehtiyac yoxdur ki, arif olasan. Yaxşı, bəs dəlil gətirir axı. Deyir o, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər nə dedi özündən deməzlər, yəni Allah tərəfindən yaxşı o ayə ilə bu ayəni qiyas edəndə nə başa düşmək olar? Allah hansı ayəni? Mayda deyir ki, hansı ayədir insanın? Hansı ayədir şahını? Deyir ki, mən bilmirəm. Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu deyir ki, sən qoruyacaqsan. Yox, Mayda 67-dir. Sən vəhi çatır, biz sən sənadan qoruyacağıq. Bir də var ayə var, deyir, o hər nə desə özündən deyir. Hə. Onunla bunu qiyas edəndə. İndi o dəlil gətirir ki, şeydə nə aiddiyyət var? Şeydə dəlil gətirir ki, orada Allah Subhanahu taala vəhi edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrayil salam. Hansı məsələ? Mən kimin Allahsan? Hə o orada Qurana qayıtmır. Təfsir baxmalı. Quran rəyi Allah. Quran hər söz rəyi deyil. Hər söz, hər dedikcə rəyi, hər söz bizi rəyi. No, o da səhv eləməz axı, bəzi səhv. Şəriət olaraq, şəriət olaraq dediyi hər şey bəli. Şəriət yox, bunun nə dəxli? Hər danışıq yox, hər danışıq. Məsələn, misal deyim sənə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbbəkr barədə tərifə layiq sözlər deyib. Ömər barədə deyib. Vəhdi 不能啊！然后我不走。Yox, özüm bilərsən. Hə, aydındır, aydındır. Güya ki, məsələn, bizə qarşı gətirdikləri hədislər, 12 imam hədisi, başqa hədislər, bizim kitabda, heç onların kitablarında yoxdur ki onlar. Bizim kitab üzərində öz etiqadlarını qoyurlar. Demə deyirlər ki, necə olur? Kuleyi Quran tərəfini etdi, kafir oldu. Nə məclis Quran tərəfini etdi, kafir oldu. Amma deyir İbn Həcər dedi ki, deyir, Allah samada dedi, kafir olmadı deyir. Deyir, necə deyir, Sina alimə xəta etdi, bizimkilər xəta etmədi. Xatadan xataya fərq var. Elə xəta var ki, insan dindən çıxarır. Heç əslən, əslən birinci su xəta deyil. Hansı ki, onlar deyir, o xəta deyil. Xəta bilsən nədir? Xəta odur ki, mənim etiqadım budur. Bir də alim xəta elədi nəsə. Bunun etiqadı o deyil axı. Bunun etiqadı budur ki, Quran tərif. Bu xəta deyil. Bu öz etiqadını deyib. Məsələn, müfid deyəsən, deyir, deyir, mən, deyir, bəzi alimlərimiz belə deyir, bəzirə belə deyir. Mən o rəyə meyil eləyirəm ki, Quran tərif olunmuyub meyl eləyirəm, e? Yəni o milyona e, artılmır deyir. Hə. İndi hər bir halda da deyir ki, mən o rəyə meyl eləyirəm ki, söhbətə baxasan. Meyl eləyirəm nədir? Sən cəmaatın gözünü çıxarmalısan, e? Ki, Quran budur, qutardı. Və sonra deyir ki, gələcəkdə ola bilər, ehtimal var. Eht eh, ehtimal yeri qoyur, hə, xoyu. Yəni mən danışıram o alimlərdən ki, onlar deyirlər ki, xoyu Quran tərifini deməyib. Müfid Quran tərifini deməyib. Deyir, Quran tərifini deməyənlər bu gündədir. Gör, deyənlər də gündədir çox ehtiyac. Yox, Osmanlı o güzəlliqətən bir dərəcədə dəyişə bilərdi. Olan söhbətə demək eləyirəm. Özə problem nədir? <laughs> o söhbətdə sən o zülfikara onu deməmişdin. Məsələn, <coughs> o e, Tusinin zadı söhbəti var. Onlar da bəzi alimlər, bəzi alimlər. Yəni söhbət gedir nəs e, tilavətin nəsxindən. Əgər tilavətin nəsxi, onlar dedi ki, tilavətin nəsxi elə Quran tərifidir. Təsəvvür elə ki, bir anlıq razılaşdıq onlarla. Dedik ki, hə, tilavətin nəsxi Quran tərifidir. Yaxşı. Şiə məzhəbində alimlərin 100 faizi elə deyir, onların dilinə danışırlar. Yarısı deyib ki, Quran təhrif olunub. Hə? Qalan yarısı, hansı ki deyib, Quran təhrif olunmuyub, onlar tilavətin nəsxini isbat ediblər. Məsələn, Tusi deyib ki, Quran təhrif olunmuyub. Hə? Amma tilavətin nəsxini isbatlıyıb, eləyib. Sənə görə tilavətin nəsxidirsə, təhrifdirsə, deməli, Quran təhrif olunmuyub deyən bir alimimiz qalmır. Hamısı onda. Tursun məsələsi deyilir, tursun prezidenti olar deyilir. Necə? Yəni tursun prezidenti olar deyilir də, yəni ki, tursun deyir ki, tilavət təsir olur. Aydın məsələdir. Yəni demək istəyirəm ki, amma o Quran tərifini deməyib. Düzdürmü? Hədis kitabını gətirib amma gətirib açıq aydın ləfs nə deməyib. Əgər o insan tilavətin nəsxini də Quran təhrifi sayırsa, onda elə çıxır ki, Tusi də deyib. Deməyən qalmır. Deməli, Bəqərə 124-cü ayə gətirirlər dəlil. Deyirlər ki, Allah Subhanahu İbrahimi, yox İbrahim deyir ki, məni e, cəmaata, millətlərə, yəni hamıya imam etkinən. O ayə məsələdir ya tam. Və izibtələ İbrahim Rabbuhu bi kəlimatin fəhtəmməhum, qalə inni cə'iluka linnəsi imamə, qalə və min zürriyyəti, qalə la la yanalu ahdi zalimin. Yəni Allah Subhanahu taala İbrahim əleyhissalamı bəzi şeylərlə imtahan edir. Təfsirdə də gəlir ki, Kəbəni tikmək, oğlu İsmailı qurbanı və s. və ilə axır. Və o bu imtihanları ödəyir. Və sonra Allaha dua eləyir ki, ya Rəbb, məni insanlar üçün imam et. Və Allah subhanət hala onu insanlar üçün imam et və sonra dua eləyir ki, zürriyyətimdən də və Allah azəvə kələ buyurur, zalimlar mənim əhdimə nail olmaz. Bunu götürüblər ki, yəni məni insanlar üçün imam et. Deməli, İbrahim əleyhissalam peyğəmbər idi. Peyğəmbər oğlu ola Allahdan imamlıq istədi. <coughs> Deməli, imam nədir? Peyğəmbərdə əfsəldir. Hə, bu təbii ki, aydındır məsələ. Quran-ı Kərimlə oyun oynayır bu adam. Quran ləfslərinə oyun oynayır. Onlar götürüblər Quranda harda imam kəlməsi var, öz etiqadlar. Yəni bax, bidət əhlində məsələ necədir? Öz bir dənə etiqad qururlar, sonra Quran və sünnəni o etiqadın ətrafında dolandırırlar. Nə ki uyğundur, götürürlər, nə ki uyğun deyil, rədd eləyirlər. Əsas onlar üçün e, dəlilin olub olmaması deyil. Əsas onlar üçün dəlilin əqidələrinə uyğun olub olmamasıdır. Əsas budur. Ona görə açıq bir təfsirçi görüb ki, e, çünki onların məhzəbini kitablarını oxuyanda sən bunu bilirsən. Ha, e, məni insanlar üçün imam et, ha, imam. Aha, lazımdır bir dənə hədis uydurmaq. Çünki imam var axı orada. Hədis, bu ayə, ayə mənası aydındır. Çünki hər... Allah deyir, sən edəcək, Allah səni insana imam edəcək insanlara. Bəli. O yüzdən Allah özü deyir. 13 dənə imam oldu da, İbrahim Aleyhisselam da imam deyir. Yaxşıdır. Yox, yəni məsələ ondadır ki, axı. Hər bir peyğəmbər, hər bir peyğəmbər imam deyil. Hər bir peyğəmbər imam deyil. İmam o bunlar bunların dediyi imam yox. E, o bir ki ilah üzrsə, üzrsə. İmam hardadır dəli? Hanı? Sən necə hər peyğəmbər necədir? Hər peyğəmbər imam deyildi. İmam nə mənada? Hə? Bütün təfsirlərdə var bu. Yəni məsələn hər peyğəmbər imam deyil. Hə, o, o mənada yox. Yəni, məsələn, bax, İbrahim əleyhissalam, İbrahim əleyhissalam, yahudilər onu, imam yəni örnək. Məsələn, İbrahim əleyhissalam, İbrahim əleyhissalam, yahudilər də o örnəyi götürür. Xristiyanlar da deyir, bizim rəhbərimizdir, müsəlmanlar da. Fikir versən, bütün insanlıq üçün imamdır, rəhbərdir. Amma Yunus əleyhissalam elədir, elə deyil. Onda Quranda o qədər ayələr var ki, Məsələn, Furqan surəsinin axırıncı ayəsi, yəni axırıncı yox, axır, ə, e, axırıncı səhifəsində hansı ki Allah Subhanahu taala Rəhmanın qullarından danışır. Onlar və vəsflərini qeyd edir. O kəslər ki, ə, e, məsələn, gecə qalxarlar, ibadət eləyəndə Rəblərinə dua eləyirlər ki, e, "Vəcəalnə lil-muttaqina imama." "Vəcəalnə lil-muttaqina imama." Bizi müttəqilər üçün imam et. Bizim lübadan bilərəm. Hə, deməli, mən dua eləyə bilərəm ki, şiə, şiə məzhəbinin etiqadına görə kim dua eləsə ki, məni imam et, yəni imamlıq istəsə, küfürdür, dindən çıxır. Niyə? Çünki o dua eləyəndə etiqad eləyir ki, imamın sayı 12 deyil, sən də ola bilərsən. Hə. Məsələn, mən dua eləyirəm ki, ya Rabbi, mənə peyğəmbər et. et. Adam dindən çıxar. Çünki etiqad eləyirsən ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm sonuncu deyil. Quran deyir ki, "Və cealna lil-muttaqina imama." Yəni hər kəs burada dua eləyə bilər ki, Allah bizi müttəqilər üçün imam et imam. Hə, onda səni nə qədər vurdu ki, deməli imamın sayı yoxdur. 100 minlərlə. Elhamdülillah, sünnətin imamları onsuz da belədir, 100 minlərlə hidayət rəhbəri olan imamlar. Hə, bunlar belədir axı. Ona görə hə indi deyəcəksən ki, bəs buna cavab yoxdur. Var. Götürüb bir təfsir, bilmən Qummi deyəsən, götürüb. Təbii ki, şiədə əqdə var ki, 12 imam. Açıb indi bu təfsir eləyə gəlib. Təfsir eləyə gəlib, amma baxıb ki, aya etiqadı nə edir? Vurur etiqadı. Hansı etiqadı? 12 imam etiqadını kökündən vurur. Deyib ki, yox, 12 imam etiqadı əldən gedir. Bir də hədis uydurub. Deməli, hədisdə gəlir ki, ya Muhammed Baqir ya da Cafər Sadiqə yalan isnadən deyib ki, Cafər ya da Muhammed rahiməhullah güya iddia ediblər ki, bu ayə belə nazil olmuyor. Yəni, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imamə yox, وَجَعَلْ لَنَا minəl muttaqinə imamə. Təhrif. Yəni fikir ver ayə mənasına. Vəcəal lənə minə müttəqinə imamə. Yəni müttəqilərin içərisindən bizim üçün imamlar seç. Fikir ver ha. İndi burada iki məsələ var. Burada iki məsələ var. Hansındadır? o ad önəmli deyil. Təfsir qummu olmasın, zibil olsun. Kim olur olsun. Hər hansı bir təfsirdədir. Yəni məqsəd nədir? Məqsəd nədir axı? Məqsəd nədir? Bu təfsiri açıb, indi ayənin təfsir, Quran təfsiridir. Gəlib bu ayəyə, görür ki, 12 imam etiqadı əldən gedir. Ağla bax ki, Quran etiqadı əldən geçsə də olar. Tək 12 imam etiqadı qorunsun. Ona görə görür hədis uydurub körsündən. Təbii ki, hədis uydurma hədis aydındır yəni. Yəni, bu hədisdən nə başa düşülür? Quran təhrif olunub. Buna eybi yox, buna göz yummaq olar. Amma 12 imam etiqadı əldən gelməsin. Bu bir, ikinci dəlil nədir? İkinci dəlil odur ki, bu ayəni bu cür təfsirləyən şiə alimi, böyük müfasir özü də bilirdi ki, Bu ayə dəlildir ki, imamın sayı 12-dir. Niyə? Çünki bu bunu ayədən başa düşməsəydi, ayəni o cür fırlatmaz. Çünki bu ayəni təfsirləyəndə başa düşüb ki, bu ayə bizim etiqadı vurur. Vurduğuna görə o cür təfsir Bu özü də bunu başa düşür. Heyb etməz, lüğəvi imamdır. Bəs o birisi Bəqərədəkinə niyə demirlər lüğəvi imamdır? Bir ona inni cəvib məsələn, yəni orada cəz. Bəqərədə nə fərqi? Bəqərədə nə fərqi? Onlar işte İbrahim yəni imamın söylətdilər. <clears throat> Orada cəhəl bilinəsi cəhəl yolu edəcəm ki, mən söylətəm. Yəni İbrahim Peyğəmbər qeyb bilmir də, çünki qiyamətə qədər biz imam sayılacaq. Quranda altı nəsə qədər bizim imamımız İbrahim Peyğəmbər olduğu yerdə bütün insanlar. Yəni cəhəl edəcəm. İbrahim Peyğəmbər müjdə verir, səni bütün hər peyğəmbər öz qövmündə imamdır, imamın olsun. Sadəcə bütün qiyamətə qədər hamı imam deyir. Yəni o da altı ki, cəhəl edəcəm. O da linnəs, bütün insanlara insanlar qəbul edən ki, bugünkü gün məsələn xristian qəbul edir də. Hamı, hamı. İbrahim Aleyhisselam, eləmi? Amma xristian Əli radiyallahu anh qəbul eləmir. Tanımır kimdir? Ha, hələ tanımır. Yəni oradan da çıxır da. Axı məsələn İbn Həzm rahmeullah kitabında yazır ki, deyir İspaniyada söhbət eləyəndə Xristian qəbul edir onları, İbrahim Söhbət nə eləyir? şəriət cəhətdən düzgün olan imamdan göstərir ki, Hüseyin İbarət Əbəlaq Səhətdən qəbul edilmişdir. Yəni, düzgün olan imamdan göstərir ki, qiyamətə qədər həqiqətən də düzgün olan imam sayılır. Müsəlmanlar yəni sayılır. Həmiş saymış imam. Hanı dinləmədin? Nəsə İbn Əzim? Nəsə İbn Əzim Rəhməllah deyir ki, İspaniyada o vaxtı ə, e, keşişlərlə söhbət eləyəndə, hətta keşişlər ona rafisi kitablarından dəlil gətiriblər ki, çünki İbn Əsim on, onlara deyəndə ki, sizdə İncil, tərvil olunub. O da qalib deyiblər ki, sizdə də tayfa var, yəni rafislər, şiələr. İddia edirlər ki, Quran tərif olunub. Və bu müasir zamanda da olub. Deməli, Əhməd Didatla bir xristiyanın söhbətinə baxıram. İndi növbə çatır, cəmaat sual verir, bir-bir. Söhbət də İncil tərif olunub ya olunmuyub. Bir dənə xristiyan gəlir, deyir ki, ə, e, sizdə də şiələr deyirlər ki, Quran tərif olunur. Xristiyan bugün şiənin əli ilə İslamı qarşı dəlil gətirir. Əhməd Didata dəlil gətirir. Fikir verirsən? Tarix boyunca belə olub. Bir dəfə şəxi deyirlər ki, siz deyirsiniz ki, bəs qəbul olan yer namaz qıb olmaz. Deyirəm, o özünüz gedirsə, Məscid Nəbaviyə, orada Peyğəmbərin qəbri var, yanında Ömərin, yanında Bakır. Deyir, orada namaz qılırsınız. Deyir, onu deyir, onlar deyir sizə, amma deyir, biz gedib deyir, Mimbəs Mağan yanında namaz qılırdı qəbrin yanında və ya da ki, hansı deyir, Seyidlərin iddiaları. Sübasi qiyas elədi. Yəni, yəni deyir ki, yəni, bu bizimki də Salimov sinqisalidir deyir. Bax, məsələn, bəzi şeylər var. <coughs> məsələn, misal deyim. Başa düşmək üçün, bunu başa düşsən, o da başa düşəcəksən yaxşı. Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu cavab İbn-i Teymi Rəhməllahın cavabıdır. Şeyx Alban da bunu kitabların birində qeyd edir. Birincisi, sən girmirsən bir məsciddə, əsr namazından sonra, və ya günəşin batmasına 20 dəqiqə, yarım saat qalıb. O kərahət vaxtı olan zamanda girmişsə məscidə. <coughs> Burada iki məsələ var. Bir, Allah Rasulü o vaxt namaz qılmaq qadağan deyib. İkinci, əmirləyib ki, məscidə girdin iki rükət, namaz qılmamış oturma. Nə necəsən? Burada həm əmir var, yəni belə deyək də, həm fəzilət var, həm də ki, qadağan. Və başqa bir misal deyim. Bundan da yaxşı misal. Məsələn, hacət namazı, <coughs> istixara. Nəsə bir iş çıxıb. İstəyirsən iki rükət namaz qılasan. Həmin işin də çıxma vaxtı, həmin dediyim kərahət vaxtıdır. Sən baxırsan ki, qadağana görə tərkliyim, tərkləsəm, vaxt getdi. Bu vaxtı qılmalıyam. Tutaq ki, 15 dəqiqədən sonra işə getsən. Həmin iş həll olunmalıdır, aleyhissalam. Həmin iş həll olunmalıdır 15 dəqiqəyə. Sən bu 15 dəqiqədə, bu yarım saat içərisində istixarən qılmalısan. Aydındır? Ona görə alimlər deyib ki, bu halda sən nə edəcəksən? İstixarən qılsa, sən üçün qılmayacaqsan. İstixarən qılacaqsan. Baxma ki, qadağan var, istixarən qılırsan. Niyə görə? Çünki sən qılmasan, o fəzilətdən məhrum olursan. Və ya çox insanlar var. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidi. Misala indi yaxşı başa düşəcəksən. Birincisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidini bir mövsümlə müqayisə etmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidi barədə olan fəzilət hər hansı bir məscid barədə var? Yəni e, Haram şərfi Məkkəni çıxıran, Məscid-ül Aqsanı çıxıran üç məsciddir. Hansı ki fəzilət gəlir. Deməli burada fəzilət var. <clears throat> Bir də ki, qəbir olan məsciddə namazın qılınmasına dair qadağan var. Qadağan olsa da, fəzilət əldə itməsin deyənə qılırsan. <coughs> Başa düşdü? Bu biraz geniş məsələdir. Fəzilət əldən itməsin deyənə qılırsan. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidində olan fəzilət heç, heç bir məsciddə yoxdur. Demək istədiyim nədir? O fəzilət, o fəzilət Allah Rəsulun məscidini istisna eləyir. Və ya belə deyim, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, <clears throat> yalnız üç məsidi ziyarət üçün səfərə çıxa bilərsən. Bu hökm qiyamətəcən sabitdir ya yox. Qiyamətəcən sabit olduğuna görə, aydındır, Allah arasının məsidi bu hökmdən kənara çıxır. Bu bir, bu bir cavab. İkinci cavab, o kifayətdir ya. Fəqət ola bilsin, bəzi adamlar var, elmi şeyi başa düşmür və qəbul eləmək istəmir. İkinci cavab odur ki, və fəhmi çatmır ona. Əslində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidi qəbri məscidin içində deyil, o mənada ki, məscidin qırağındadır. Yəni Məsələn, kim həcdə olub? Burada kim həcdə olub? Bilirsən, Allah Rəsulun deməli qəbrin qabağından keçən kimi çölə çıxırsan, çıxmırsan. Deməli düz qıraqdadır. Qıraqdadır. Hə? Və çərçivə çərçivə içərisindədir. Yəni məsciddən ayrıdır. Ona görə Şeyx Albani demişdi ki, hətta məsləhət vermişdi ki, hətta yaxşıdır ki, bir dənə divarla ayrılsın. Təmiz. Yəni hər bir halda, hər bir halda ona deyən o şübhəni gök şübhədir. Ortaya atan adam da bilir ki, heç bir məscid Allah Rəsulunun məscidinə müqayisə edilmir və Allah arasında heç kəs orada gedib qəbrin yanında namaz qılmır. O tam bağlı yerdədir. və və burada başqa bir cavab da var. Burada başqa bir şey də var. Məscid qəbrin içərisində e, qəbir məscidin içərisində olmuyor. Fəqət qəbir evin içərisində olur. Hələ ev indi də hələ evdir. Fəqət məscid böyüyüb, o ev qalıb məscidin qırağında bir küncdə. O yenə də həmin evdir, Ayşən evidir. Bu hara? Məsələn, bibi heybət. Tutaq ki, sən 3 dənə, 4 dənə qəbir, hətta ondan lotqana gətirənləri də ora basdırıblar. Və məhz həmin qəbirlər üçün bir dənə məscid tikəsən, qəbirlər də düz ortada, o hara. Ağıl sahibi bunu müqasə eləyər. Hətta nə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidi, hətta əhlüsünnənin fikrini deyirəm mən. Burada fərq var. Məsələn, <laughs> Bir məsciddir, məscid olaraq tikilib, qəbirsiz. Sonradan o məscidin içinə qəbir salınıb. O məsciddə namaz qılmaq haram deyil, amma məkrufdur. Xasətən, xüsusən də başqa məscid ola ola. <laughs> Amma bir də var, məscid olmayıb, qəbir olub. Sonradan məscidi tikiblərsə, o haramdır. Fikir ver, hətta Allah Resulünün məscidini qoydum qırağa, hətta adi iki məscid. Səbəb, çünki o məscid ki, məscid olaraq tikilib, o məscidin təməli təqvə üzərində qurulub. Sonradan kimsə gəlib qəbir salıbsa, o məscidi məscid hökmündən düşürməyib. Hökm əsl üzərindədir. Əsldə nədir? Məscid Allah üçün tikilir. Amma bir də var ki, qəbir qeybətdəki kimi. Orada haramdır. Qəti, yəni əhlüsünnə fikrində qətiyyən haramdır. Qılınsa batildir və tövbə tələb eləyir. Çünki qəbir olub, qəbirin üzərində məscid tikilib. Məscid sırf qəbirlərə görə tikilib. Təməli ona görə atılır. Yəni, aydındır, hətta Allah Rasulü məscidini qoy qıraq, ha. Hətta adi iki məscid arasında fərq var. Ona görə, ona görə hökum, hökum əsl üzərində qoyulur. Bu məscid hansı əsl üzərində tikilib? Niyyətlə, çünki əməllər niyyətlərə görədir. Bu məscid hansı niyyətlə tikilib, bu məscid hansı niyyətlə tikilib. Hətta əhlüsünə burada fərq qoyur. Amma ki, o dəlil Kəhv surəsində, o dəlil onların öz əleyhlərinə dəlildir. Fəqət o ayə dəlildir ki, və ya onların o ayəni dəlil gətirmələri dəlildir ki, onlar necə acizdirlər. Necə acizdirlər tohidin qarşısında və o ayəni onların dəlil gətirmələri onların halının ən gözəl şahididir. Məsələn, birincisi, birincisi, qəbir, yəni o qəbirlər ki var idi, qəbirlər dağın üstündə idi yoxsa mağaranın içində? Mağaranın Mağaranın içində idi. Onlar məscidi harada tikmək istəyirdilər? Üstündə. Heç əlaqəsi yoxdur bu bir. <laughs> Amma tikmədilər. Hə? Qulaq as. İkincisi, tikmək istəyənlər orada iki dəstə mübahisə edir. Tikmək istəyənlər kafirlər idi yoxsa möminlər? Kafirlər idi yoxsa möminlər? Aç Tabardin təfsirini iki dənə rəy gəlir. Bəzi təfsirçilər deyir ki, hətta sələfdən, sahabə və tabinlər, onlar kafirlər idi. Tikmək istəyənlər Qəbrə ibadət edən müşriklər idi. Sən onların əməlini dəlil gətirirsən. Üçüncüsü və ən gözəl rəd, onu tikmək istəyənlər müsəlmanlar idi, xristiyanlar. Xristiyanlar. Xristiyanlar, xristiyanlar olub da. Başa düşmədim. Xristiyanların şəriəti sənin üçün dəlildir. Xristiyanın şəriəti sənin üçün dəlil ola bilər o zaman ki, sənin şəriətin onu təsdiqləsə. Sənin şəriətin gəlib o qadağan deyib. Necə ki Allah Resulü onsuz xəbər verir. Biz o ayə olmasa da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib, Allah lənət eləsin yəhudilərə və xristianlara ki, İçlərində bir peyğəmbər və bir salih öldümü, üzərində nə tikərlər? Məscid. Ayəni xatırla. Ölən kimi nə tikərlər? Məscid. Və Allah Resulü nə dedi? Allahın lənəti üzərlərinə olsun. Sən Allahın lənəti üzərlərinə olan və lənətli bir əməl edən qövmün əməlini dəlil getirirsən. Kimlərdən? Xristiyanlardan. Haçandan İslam şəriəti üçün xristiyan əməli dəlildir. Bir dəfə Sumqayıtda birinə oturmuşam. Nəsə bir də hədis idi. Ona qayıtdım dedim ki, oxuyan adamdır. Doğrudan da samballı idi, ərəb dili. Elhamdülillah xüsusən oxumuşdu. Dedim sənə elmi cavab istəyirsən yoxsa loru dillə, cahil yana. Dedi elmi cavab. Axı ona usul elmi ilə, hədis elmi ilə gətirdiyi hədisə Cavab vermişəm ki, hədis uydurmadır, sırf hədis elmi ilə. Başa düşmür. Axırda cahiliyana dedim, başa düşdü. Dedim ki, sən doğrudan da cahilsin. Bilsən necə? Laq deyim, hətta misal sizə aydın olsun ki, nə etmək istəyirəm. Mənə hədis gətirdik mənə, <coughs> ərsünlə kitablanma. Deyir, sən bu hədisə cavab ver mənə. Ərəbcə belə kopya edib gətirir. Həqiqətən mənə hədis var, yəni kopyadır, kopyadır, bilirəm ki, var. E, hədisdə deyilir ki, Əli radiyallahu anhu deyir ki, mən ən böyük sıddıqam, məndən böyük sıddıq yoxdur, yəni Abbaqirə vardır, o sıddıq ola bilməz. Və mən insanlar namaz qılmamış, insanlar, müsəlmanlar namaza başlamamışdan, səhv edilməmsə deyir, 9 il qabaq namaza başladım. Yəni insanlardan 9 il qabaq. Bu hədis və hədisin davamında deyir ki, e, hədisdir. Hədisin arxasında deyir ki, hakim Və İbn Hibban hədisi səhiləşdirib. Deyib ki, hədis səhih bu da əhlüsünnə imamları, alimləri, hədis alimləri. Cavab verir bu hədisə. <coughs> Heç hədisin mövzuna əlaqəsi yox. Elə biz nəyə görə oturmuşduq? Bu o hədisi nəyə görə mənə dəlil gətirdi, hələm də bilmirəm. Qayıtdım, buna mən dedim ki, yəni birinci hədisin bu mövzuya adiyyəti yoxdur. İkincisi də ki, hədisin cavabı var, çünki bu köhnə amam köhnə xasdır. Nə bu hədisi sən özündən icadləməlisən, nə də ki, mən cavabı özümdən verməyəcəm. Çünki bu hədisi İbn Mutahhar Əl-Hilli, şia alimi, 7 əsr bundan qabaq Minhacül Kəram kitabında gətirir. İbn Teymiyyə də Minhacül Sünnə adlı kitabında rədd edib onu dəlilləri ilə. Sən ondan gətirirsən, mən də İbn Teymiyyə cavabını verəcəm sənə. Heç nə yeni nə sən gətir, nə gedir. Yəni təkrar, yəni demək istədiyim odur ki, buna çatdırmaq istəyirəm ki, gətirdiyiniz şeylər var, ortada olan söhbətlər. Şeyxül İslam rahmeullah 7 əsr bundan qabaq hamısına cavab verib. Gedib o kitabı oxusunlar və o kitaba cavab yazsınlar. İbn Teymiyyə Rəhməllahın əlinə kitab düşür. İbn Mutahhar Əl-Hilli kitab yazır. İbn Mutahhar kimdir? Öz zamanında şiənin dirəyi. Allamə Hilli deyirlər. Allamə Hilli. Kitab yazır. Hətta Beyrutda çap olunmuşdu. 90 səhifəlik kitab. Minhacül Kəramə. İbn Teymiyyə deyir ki, Minhacül Kəramə deyil, Minhacül nədəmədir, peşmançılıq. <laughs> Və 90 səhifəlik. Və deyir ki, və tələbələr xahiş edir ki, rəd yaz. 8 cildlik rəd yazır. Hər cilddə 400-500 səhifə. Daha bir şübhəsinə 50 səhifə, bir şübhəsinə 40 səhifə. Buna dedim ki, elmi cavab istəyirsən, yoxsa cahiliyana. Elmi cavab bunu dedim ki, dedim, bax, birinci hədis sənədlə uydurmadır. <coughs> Və başa salmışam, niyə? O da başa salmışam. Və deyir ki, buna cavab verir ki, hakim və İbn Hibbə deyir ki, hədis səhivdir. Deyirəm, bax, əhlüsünnədə hədis alimləri, yəni bu hədis səhivdir, zəifdir deyən alimlər üç hissəyə bölünür. Mütəşəddid, e, müqtədi və mütəsəhil. Mütəsəhil odur ki, bəzi alimlər olub əhlüsünnədə, hədis elmində, yəni hədisi səhiləşdirmədə bu hədis zəifdir, səhivdir demək xüsusən bu hədis səhihdir deməkdə mütəsəvvil olublar, yəni yüngül olublar. Çox gücdə elmləri olmayıb. Bunu bütün, bunu biz demirik, bu hədisə görə demirik. Əhl-Sünnətin hədis elmindən xəbər olan hər kəs bilir, bunu bilir. Ən öndə gələnlər də kimdir? İbn-i Hibban və Hakim. Hətta İmam Müslim və qeyriləri, İbn-i Qeym və qeyriləri deyir ki, hədis əhli deyir ki, hətta hədis əhli Hakimin və İbn-i Hibbənin bir hədisə səhihdir deməsinə heç vaxt etimad eləməyiblər. Niyə bilirsən? Hakim və İbn Hibbanın metodu bu idi. Onlar baxırdılar, sənəd yerindədir, zəncir zahirən yerindədir və ya tutaq ki, ravilər adildir, hökum verir ki, hədis səhihdir. Kifayət eləmir axı. Bəlkə hədisdə illə var, gizli qusur, sənəddə və mətndə. Və ya hədisin mətni bəlkə şansdır, onları araşdırmırdı. Anadır əhl-sünnə, ittifaqla, hədis əhlinin icması ilə bütün ustalar kitablarında var bu. Bu mənim sözüm deyil ki, deyim ki, mən sənə cavab fikirləşdim. Bu dediyim söz min il bundan qabaq yazılmış hədis e, Mustala kitablarında var. Hədis əhli icma ilə, ittifaqla İbn Hibban və Hakimi və sonra orada İbn Xuzeymə də var və <coughs> Adaşım da var, İbn Şahin. Və qeyirləri onların hədisə səhih deməyinə ehtimaf eləmirlər. Bu hədisə İbn Hibban və Hakim səhih deyil. Əlçin bu, bu etibarlı deyil. Bu elmi cavab da elmi cavab deyil axı. Elmi cavabdır bu. Hədis, çünki onun hədis elmindən məlumat olsa bunu qəbullə, qəbulləmədi. Axırda cahiliyana cavab verdim, qəbullədi. <laughs> cahiliyana cavab nə idi? Cahiliyana cavab elmi cavab idi. Ha? Yəni belə... Loru <coughs> dildə. Loru dildə. Loru dildə yox, mətinlə. Qayıtdım ona bir dənə şey dedim. Dedim, bax, sənin gətirdiyin hədis ki var, ha? Mənə dəli gətirən hədis. <coughs> Əli deyir ki, mən ən böyük sıddıqam, insanlar namaz qılmamışdan 9 ildən qabaq namaza başladı. Özün tərifləyir də. Dedim, sənin gətirdiyin bu hədis, əlinin bu sözü, bu hədisin mətni, hədisin uydurma olduğunun ən böyük şahid, şahididir. Deyir, nə? Ərəbcə göstərdim. Dedim, mənə özün bu hədisi səhih bilirsən də, etiqat edirsən ki, hədisi səhihdir. Və mənə bu cür dəli gətirirsən. Əlimi qoydum, dedim, bunu mənə izah elə. Hansı yer bilirsiniz? İnsanlar namaza başlamamışdan 9 il qabaq namaz qıldı. Əlin isə yaşında namaza başlayıb. Bunu özünə dedim, neçə yaşında namaza başlayıb? 9-da 14. Qoy tutaq ki, qoy tutaq ki, 10 yaşında namaza başlayıb. <coughs> Burada iki ehtimal var. Ya Əli 2 yaşında namaza başlayıb. Çünki o namaza başlayanda bir həftə sonra Abu Bakr da namaz qılırdı, Xədicə də namaz qılırdı. Aydındır? Ya elə çıxır ki, ehtimal. Əli 2 yaşında namaza başlayıb. İttifaqla batildir. Ya da elə çıxır ki, yox, Əli 9 yaşında namaza başlayıb. 9 il heç kim namaz qılmayıb əldən başqa. Bu da ittifaqla batildir. Dedim ki, sən bir dənə buna mənə cavab ver. Vallahi cavab verə bilmədi. Dedim, sənin gətirdiyin hədis var ha. Hədisin mətni, hədisin uydurma olduğunu şəhadətidir. Hədis elmində qayda var. Hədis elmində bu, hətta İbn Qeymin bu barədə kitab var. Hədis elmində bu qaydadır. Və İbn Qeym o kitabı ölümünə 4 il qalmış yazır. Təsəvvür elə ki, o qoca şeyx elm aşıb daşır. İbn Qeym rəhməhullah gəlib sual verirlər. Hədis elmində belə bir qayda varmı ki, şəxs, alim və hədis elmindən başı çıxan, hədisin sənədinə baxmadan, hədisin mətnini oxusun və mətnindən hiss siləsin və bilsin ki, o hədis uydurmadır. İbn-i Qeym dedi ki, var belə qayda və həmin kitabı yazdı. Yəni, hədis elmində var bir qayda ki, hətta mətnindən biləsən ki, hədis uydurmadır. Mətnindən bilinir ki, hədis uydurmadır. Sənədini araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Gedib cəmaata çatdırıb ki, Sumqayıtdadır. Deyəsən, adı Əli idi. Deyəsən, bilmirəm dəqiq. Qul tələbəsi deyir. E, bilmirəm, belə çamballı idi, ərəb dili, sözat əla idi, hər şey olsa yerində yəni, yəni. O da yanında biri gəlib, bir nəfər mi gəlib. Gedib sonra Sumqayıtda yayıb ki, orada mənə bir məndən tərəbəsi zəngilədi ki, dəqiqləşdirsin. Sumqayıtda yayıb ki, bu güya mənə söhbət eləyib, onlarda var ki, bağladığım, açdığımca belə bir söhbətlər. Və gör, söhbət hara gəldi, çıxdı. Nəsə bilmirəm, qardaş sual verdi, necəsə oldu, <coughs> Quran tərtindən düşdü söhbət. Vallahi, Qayıtdı axırda dedi ki, biraz dirəndi 5-10 dəqiqə. Axırda qayıtdı dedi ki, bura bax, alimlərimizdən deməyiblər, bura təhrif olunub. Dəlilləri var da deyiblər. Dedi ki, dəlilləri var da deyiblər. Bu, bunu deyəndə qardaşlar mənə baxdı. Hansı ki, həmin qardaşın evində idi söhbət. Dedi ki, duraq. Onunla gələn şiyə getmədi ona və tövbə elədi. Və mənə zəngilən qardaşlara deyirəm ki, gedin ona soruşun ki, bu gəldi mənə söhbət elədi, onun dilinə deyəndə astı bağladı. Və ona gələn şey tövbə elədi, oldu sələfi. Necə oldu bu? O sonra gedib namazda qulunu tutub tutublar, tarabih, e, onlar qılım, qılmır, Ramazanda işarə saatlar, lənətullahi alə əbi zeyd, zad belə belə şeylər. Sünna namazı vacibdir də, bu hamlıqdır. Və indi keçən əvvədə cümə namazını deyir, bizə məsələn qardaşlar var, şişədilər, Deyir ki, cümə namazı deyir Azərbaycanda düzgün qılınmır. Yəni bu gedirik cümə namazına. Deyir o düzgün qılınmır. Əksinə qaz, əksində deyir ora gedəndə məsəl üçün problemlərdən danışılmalıdır. Tutaq ki, hansısa bir yerdə problem varsa, orada aşkarlanmalıdır, cəmaət köməkliyi edilməlidir. Deyir Peyğəmbər sallallahu vaxtında elə olur. Fikir bir məsələdir. Yəni deyir burada qılınan cümə namazı. Təbii ki, bu əhl-sünnə, təbii ki, bu əhl-sünnəyə görə batildir. Bu fikri məsələdir deyənə hə müzakirənin yeri yoxdur. Məhz niyə görə? Mən deyim ki, tutaq ki, batibdir, öz fikrimlə deyir. O deyəcək ki, yox, mənim fiqh kitabımda cümənin şərtləri var ki, şərtlərdən biri odur ki, xutbə olmalıdır. Xutbənin də şərtləri var 4 dənə. Onlardan da biri odur ki, siyasi xutbə olmalıdır. Siyasi xutbə olmadığına görə, deməli cümənin bir şərti yox, xutbənin bir şərti yoxdur. Xutbə batildir. Xutbə batil olduğuna görə, o cümənin şərti olduğuna görə cümə batildir. Başa düşdün? Bu fikri bir məsələdir. Ona görə mən nə deyim ki? İndi mən nə deyim ki, bu bunu qaydanı qoyub sözünə? O qayda yoxdur əslində. Aydın ki, aydın yoxdur. Onun da yəni- yaşa gözlərindən qayda qoyublar da bu. E, bu fikir axı mən fikir məsələləri işləmirəm. Bu fikir məsələdir. Əqidə məsələləri olu olar. Ən çox axı mən sizə yenə yəni də deyirəm. Söhbət deyin axı. Siz sələfisiz. Daima təvhidə dəvətliyin və sünnətə. Təvhidə. Müsibət bundadır qardaş. Təvhid qala qala qiyamət günü heç nə demirəm, as oxu Quranı. As oxu Quranı. Quranda Allah Allah Subhanahu bir ayə nazil edib ki, məni qiyamət günü imamətlə imtahan edəcək. Bunlar imaməti elə səviyyəyə qaldırdılar ki, imaməti eləyiblər cənnətimə sarı. İmaməti eləyiblər qiyamət günü hesab meydanının bayrağı. İmaməti eləyiblər insanın nəcət qapısı. <coughs> Ha, bütün dediyin şeylər toğrida aiddir. Allah Azze ve Celle buyurur. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah ona şərik qoşanı bağışlamayacaq. Şərik qoşanı. Ondan başqa istədiyi günahı bağışlayacaq. Qutardı. Bir dənə tövhiddir. O al, niyə? Çünki tövhid Allahın haqqıdır. Allahın haqqına girdin, qutardı. İnnehu men yushrik billah faqad harramallahu alayhi cennah. Kim Allah şərik qoşdu, Allah ona cənnəti haram etdi. Qutardı. Nə qədər ayə istəyirsən, gətirim yalnız və yalnız şirkdən danışır. Şirk, yəni tohidi müqabilindədir deyənə. <laughs> Tohid və şirk, Quran üstə biri tohiddən danışır. Ona görə dəvət edin tohidə. Bir məsələdə ki, qardaş, tohid problemdir. Bir məsələbin imamı Xomeyni ki, deyir, daşdan, ağacdan yardım diləmək. Leysə şirkənə indənə, bizim məsələdə şirk sayılmır. Onda şirk nədir? Sənə görə. daşdan, ağacdan, onu ilah bilmə, hə. daşdan, ağacdan yardım diləmək, əgər onu Allah bilməsə, şirksa, bütün Məkkə müşrikləri tovhid əhli imiş. Çünki Məkkə müşrikləri bütlərə ibadət edəndə, sual verirəm, Allah bilib ibadət edirdilər ya yox? Yes, Allah bilib ibadət eləmirdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gələndə Məkkə müşrikləri Allahın varlığına xaliq, ödə tək, yeganə xaliq <coughs> və rəb göylərin və yerin yaradıcısı, ruzu verən, şəfa verən və övlad bəxş elən olduğuna inanırdılar ya inanmırdılar. İnanırdılar Quran. Və la in sa'atahum man khalaqas samawati vel ard. Gedib onlardan soruşsan ki, göyləri yeri kim yaradıb? La yaqulunallah. Mütləq və mütləq deyəcəklər ki, Allah. Tək. Və başqa ayələr. Onlardan soruşsan ki, göylərdən və yerdən sizə ruzu verən kimdir? Mütləq və mütləq deyəcəklər ki, Allah. İnanırdılar. Onda Peyğəmbərin davası nə idi onlarına? Lə iləhə illallah. İbadə. Onlar Allahın varlığına inanırdılar. Məkkə müşriki inanırdı ki, Allah təkdir, xaliq olaraq, Rəbb olaraq, ruzu verən odur. Problem ibadətdə idi. <clears throat> Onlar Allahdan qeyrilərinə ibadət edirdilər. Amma sual, onlar Allahdan qeyrilərinə ibadət edəndə o ibadət etdiklərini Allah bilirdilər, Allah bilmirdilər. Çünki özləri deyirdilər, lə yəqulun Allah, tək Allah. Dəlil nədir vasitə? Zülmət surəsi 3-cü ayə. Allah subhanət hala deyir ki, Allahdan qeyrisinə ibadət edən Məkkə müşrikləri deyərlər ki, biz bunlara ibadət edirik. Niyə görə? Liyuqarribunə ilallahu zülfə. Bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə. Nə fərq var? Sən deyirsən ki, <laughs> və ya Yunus surəsindəki ayə, deyəsən yəni 17-ci ayədir. Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər deyənlər ki, 18. Bundan Allah qatında bizim şəfaatçilərimizdir. Fikir ver iki ayə. Birinci ayədə deyir ki, biz bunlara, ayə fikir ver, Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər. Bax, Allah onları Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər olaraq vəsifləndirdi. Əzəmətli ayədə, diqqətli olun, tutun məsələni. Hücül dəlildir. Allah subhanətlə deyir, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Allahdan ondan qeyrisinə ibadət edənlər. Allah subhanət hala Məkkə müşriklərini və ya belə deyil, biraz da açın. Allah subhanət hala göyləri, yeri yaradan tək Allahdır. Rəbb, xalik tək odur. Ruzu verən tək odur. Deyən Məkkə müşriklərini Allahdan qeyrisinə ibadət edən adlandırdı. Ya yox, adlandırdı. Yaxşı, onlar nə deyirlər? Biz bunlara ibadət edirik. Məqsəd? Yuqarribuna ilallah. Məqsəd kimdir? Allah. Allah belə də yox ha. Bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsan. Onların bütün fikirləri Allaha yaxınlaşmaqdır. Allahu akbar. Bütün fikirləri Allaha yaxınlaşmaqdır. Kim deyir bunu? Quran. Quran Zülmə surəsi 3-cü aya. Li yuqarribuna ilallah zülfə. Qutardı. Başqa tərcümə yoxdur. Yalnız və yalnız bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırır bədbəxt Məkkə müşriklərinin fikri zikri Allaha daha çox yaxınlaşmaq idi. Səndən də belə götürək Allaha daha, yəni qəlblərindəki Allah sevgisi bəlkə səndən də daha çox olur. Yunus surəsi 18-ə bax. Yenə də. Amma dönürəm həmin ayəyə. Amma buna baxmayaraq Allah Subhanahu onları Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər adlandırdı, adlandırmadı. Baxma ki, onlar ibadət etdiklərini Allah bilmirdilər və onlar ibadət etdiklərini Allaha yaxınlaşdıran vasitələr bilirdilər. Onunla, Onunla belə Allah onları Allahdan qeyrisinə ibadət edən müşriklər adlandırdı. Bəs şirk nədir? Şirk nədir? Və Yunus 18 eyni həmin şeydir. Və bugün bunlar bunu deyir. Deyir ki, biz bunlara, biz Allaha yaxınlıq, vasitədir deyir. Məkkə müşriklə sənin sözün arasında nə fərq oldu? Yunus 13, e, 18, Allah subhanətələ yenə deyir. Allahdan qeyrisinə ibadət deyənlər deyərlər ki, Həulə. Bunlar Allah qatında. Kimin qatında? Məqsəd kimdir? Məqsəd kimdir? Allah. Allah. Bunlar Allah qatında bizim şəfayətçilərimizdir. Bu gün bunu deyirlər, demirlər. Deyirlər. Allah subhanət Allah. Bunlar Allah qatında bizim şəfayətçilərimizdir deyənləri Allahdan qeyrisinə ibadət edən müşrik adlandırdı. Allah. İndi Xomeyni sözünə qayıt. Deyir ki, Kim deyir ağacdan, baba bu daşdan, gedib daşdan övlad deyirsən. Amma deyirsən ki, daşı Allah bilmirəm. Hə. Bu daş bir də mənə vasitə, vasitədir. O, ümumiyyətlə deyir, bu şirk deyil deyir. Yəni, bu, bir sən, bu iddia bir sənədir. Bu iddia birbaşa Allah Rasulunu vurmaqdır. Ki, Muhammed sallallahu aleyhi və sələm dəvətamızı boş olub. Bütün məkkə müşrikləri müvahid, doğid əhli olub. Allah Rasulü müsəlmanlara qarşı vuruşub. Çünki məkkə müşrikləri ibadət etdiklərini Allah bilmirdi. Əksini iddia edən bu iki ayə dəlil cavab versin. Çünki əksini iddia edir. Onadır Allah Subhanahu taala deyir: "Fələ təd'u ma'allahi əhadən." Allahla yanaşı heç kəsə dua etmə, heç kəsə çağırma. O da əhadən qeyri-müəyyənlikdə gəlir. Ərəb dilini bilən uşaq da bilir ki, yəni Allahdan qeyri hər kəs. İstər Allaha ən yaxın olan mələk və ya Rasul olsun. Allahdan qeyrisinə Çağırmaq olmaz. Yox, yox. Axı mən bir dənə söz deyəcəm. Həmən o Ömeynin kitabı Kəşf Rəslardan oxumusan, hə? Bax oxumusan ərəbcə. Çünki Cabir orada deyir ki, orada e, sənə söz artıq rədd verir. Orada deyir ki, Kəşf Əsrar həmən o söhbətdən deyir ki, bu deyir farsça yazılır. Ərəb dilinə tərcümə eləyəndə deyir bunu deyir təhrif edirlər. Farsça necədir? Qo farsça. Bir də ki, demirsən, Hüseyn deyir, hə, Deyən ki, mən deyə bilərəm ki, ya Hüseyin, mənə evlad verir. O, hər kəs belə qalır. Amma Sami Nəsrov belə demədi də. Sami Nəsrov fikirdir ki, ərəb dilində, ərəb dilində heç heç nə demirəm, axı. Ərəb dilində o nida var, ha, nida. Məsələn mən deyirəm ki, yə. Bu ərəb dilində munadadır, nida. Çağırma. Mən ərəb dilindən danışıram. Mən məsələdən danışmıram, əqidə demirəm. Ərəb dilini deyirəm. Ərəb dilində qaydadır ki, bu. Əgər bu nida ədatı, məsələn ya, ey, Və başqa ədədlər var, 8 dənə. Əgər diriyə deyirəmsə bunu, bu çağırışdır. Məsələn, ya filan, ey filan kəs. Məsələn, eşit məni. Əgər ya deyib və sonra ölünün adını çəkilərsə, bu istixasıdır. Ondan yardım diləməkdir. Məsələn, mən deyirəm ki, ya Hüseyin. Uşaq məntiqi nə düşünür? Buna fəlsəfə zad lazım deyil, ya da dərin düşüncə. Mən deyirəm ki, oturmuşam, ayağa qalxdım, ya da maşını xortduyuram, deyirəm ki, ya Ali, mən kimi çağırdım? Çağırdım, çağırmadım. Nəyə görə çağırdım ki, maşını xortdasın? Yoxsa maşını itələsin? Sən güc verirsin. Yəni, yəni məsələn, e, tovhid əhli necədir? Deyir ki, bismillah. Etiqat edir ki, Allahın adı ilə başlayır ki, yolu uğurlu olsun. Bu nə deyir? Ya Ali. Bir dəfə oturmuşam, e, qum tələbələrinin birinə universitetdən diplom almağa gedəndə, <laughs> o maşınla getdim. Oturdum hələ xoddiyən kimi dedi, ya, düz yanında oturmuşam. Ya Ali, bilə-bilə. Sonra mənə dedi, dedi, şirkdə hə? Dedim, yox, yox, şündə ol, tox. <laughs> xəstə yox. <laughs> Adam xəstədir. Özü bir daha xəstədir. Dedim, şündə ol, toxiddir. <laughs> Yəni, bunu uşaq da bilir ki, əxri, sən ya Ali niyə? Məsələn, mən duram, ya Ali. Niyə dedim bunu? Yəni, Ali harada, niyə çalmıyor? Mən deyirəm ki, ey qardaş, yəni, yə, ey. Yəni, ərəbin ey də var. Ey və yə. Mən deyirəm ki, ey qardaş, Sən də o saat neynisən? Buyur qardaş. Bir stəkan mənə çalışır. Məqsəd var da. Birisən, sən. Mən Əli vəfat edib qəbir dağında oturmuşam burada deyirəm ki, ya Əli, mən burada, o orada. Hamı da etiqad edir ki, o eşidir amma. Hamının hər yanında eşitmək Allaha xasdır. Sən Əli ilə ağlaşdırdın. Allaha xas olan xüsusiyyəti verdin Əliyə. Əliyə. Çünki hər yanda hər kəsi eşitmək Allaha xasdır. Bu ilahlıq vəsfidir. Bu ilahlıq vəsfidir. O deyə bilər ki, sağdır, plan peşməkan. İsa əleyhissalam sağdır, bizə işləyir. Və nə dəxli var? Dilləri şəhidlər sağdır. Heç əlaqəsi yoxdur. İsa əleyhissalam Ümumiyyətlə, yəni, buna da Allah subhanət hala deyir ki, fələ tədun, Allahdan qeyrisini çağırma. Amma qaldı ki, onlar deyirlər, çağırmaz, boş şeydir, hamısı etiraf ilə, fəqət, məs fəqət məsəbdə təqiyyə var, məsəbdə təqiyyə var, e, elə, o mülkasımın özü. Hamısı açıq aydın adla deyirəm, kim eşitsə və desə ki, yalan deyir, gəlib üzmə desin. Universitetdə tələbələrlə mübahisə edəndə onlar mənim üzmə dirənirdilər ki, bizim məzhəbdə yoxdur, birbaşa gedirəm, fikir verirəm, gedirəm, deyirəm ki, ey Hüseyin, birbaşa, vasitəsiz, sən, ey Hüseyin, mənə övlad ver, xəstəyəm, mənə şəfa ver, kasıbam, mənə ruzu ver, birbaşa, vasitəsiz, dedilər ki, yoxdur bizdə. Mirkazım girdi dərsə, sinfə. Uşaqlar o saat soruşdu, qulaq tutdu ki, nə problem var? Gedirsən ağanın qəbrinə, deyirsən ki, ey ağa, övladsızsan mənə övlad ver. Bax, birbaşa bax belə. O qəsdən ki, o da Allahdan. Yox, yox, heç nə birbaşa. Vasitə söhbəti yoxdur. Birbaşa. Hələ tutaq ki, o şey olsun. Məkkə müşriklərinə nə fərqin var sənin? Qarı, bir sənədir, şirkə fəqət qəşən don geyindiriblər. Yəni, <laughs> məsələn, belə götürək də, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cin surəsindəki ayələri oxu nə dua edir. Sağ olanda deyir ki, <laughs> mən özünə nə zərər verə bilərəm, nə xeyir. Cin surasında ayələrdir. 18-dən oyunu oxu. Sağ olanda bunu deyirdi. Sən ölü barədə deyirsən ki, o zərər verə bilər və ya xeyir. Və belə deyək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm vəfat eləyəndə əhl-i beytdən kim getdi sizin bugün <coughs> qəbirlər ətrafında etdiyinizi Peyğəmbərin qəbir ətrafında etdi? Kim? 264. Və ya, və ya o qrammatik cəhətdən əleyhlərinə də yeri yoxdur. Özləri də bilirlər, onu onlar Quranla oyun oynayırlar. Yəni bilirsən, gətirim, özü bilir, batildir. Ərəb dilini bilir axı. Fəqət tut, tut, birdən qabağındakı biraz zəif ola, qrammatik tutdu, a, mən bağladım. Açıb bağlamaq söhbətdir axı. Ha, birdən tutmadı, ev yox. Alınmadı, indi fırladaram, keçərəm başqa. Ha, oyun oynayır, qardaş, sən oyun oynayır. İxlas yoxdur. O dini Allah üçün yaşa, o sənə görə yaşayır. Bir də nə qədər varsa sənədlərə gətirirlər. O da qayıdır. Mən cavab vermişəm ona usul elminə. O deyir ki, Yusuf əleyhissalamın vaxtında qəriyə deyir. Nəyə görə deyir ona səcdə elədilər? Hələ mən də ona qayıtdım ki, usula bağlandı ki, bizdən öncəki o bayaq sən deyən kimdə bizdən öncəki Qibus kitablarını öz təfsirlərində var cavab. Qibus təfsirlərini oxusun. O səsdə nə səsdə idi? İbadət yoxsan yox. Yoxsan salamlama səsdəsi idi. O salamlama səsdəsi əhl-i kitab üçün var idi. Hətta o salamlama səcdəsi bu ümmət üçün də haram edildi. Niyə? Tohidə görə. Hətta yəni əl yeri qoyulmasın. Yenə də olsun elminə qayıdırdı. Aydın məsələ, öz, öz təfsirlərində var. Bunun cavabı heç ehtiyac yoxdur. Bəzi məsələlər var, öz kitablarında var cavabı. Heç müasirəmə ehtiyac yoxdur. Deyir, əxullah deyir ki, misal üçün da, qəbilə gedəndə nə, nə məqsədlə gedirsiniz? Hə? Nə məqsədlə gedirsiniz? Deyir, onlar bizim üçün vasitədir. Deyir, bəs bu şirk də belə baxın. Deyir, Yox, deyir, sən deyir, gedib həkimdən istən deyir. Sənin həkimdən də istəməyin də şirkdir. Özə dəlil batildir, o qiyas elədir. Hə. Şiə məsəlində qiyas yoxdur, kəs başqa məsələ. Şiə məsəlində qiyas yoxdur. Onlara görə qiyas dində ən zəlil əməldir. İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir, deyir qiyası qəbul etməmələrinə rəğmən onlardan çox bu dində qiyas edən görmədim. <coughs> Məsələn, qəbir öpmək, deyir, qaradaş öpmürsən, anlamasının əlini öpmürsən, hə. uşağı öpmürsən. Əxi, bu insan ya xəstədir, ya özünü qoyub uşaqlığa, ya özünü axmaq sayır, ya da səni. Buna el, yəni məsələn, sən uşağı öpəndə nə niyyətini öpürsən? Sual, nə niyyətini öpürsən? Hə, ana atanın əlini öpəndə nə niyyətini öpürsən? Qəbri tavaf edib öpəndə nə niyyətini öpürsən? Hə, o hara, bu hara. İbadət. Aydın məsələdir də. Tavaf özü ibadət. İbadətdir. O hara, bu hara. Rəsamatsızdır. Yəni qiyas batildir Şiə məsəlində. Ona görə qiyas eləməsin. Onlara elə fətva. Söhbət, əxi, söhbət Əhl-i Beytdən getmir. Əhl-i Beyti biz sevirik. Söhbət ondan gedir ki, bu gün peyğəmbər <coughs> e, şəhərində, Mədinədə Abbaqrın da qəbri sadədir. Peyğəmbərin qəbrinin yanında. Ömərin də. Bütün sahabələrin qəbri eynidir. Hətta Cənnətul Baqvic belə bir dənə daş görürsən. Yəni bu bizdə də belədir. Fəqət biz deyirik ki, sən İslamın, bax, əhli, gedib öz kitablarına müraciət etsinlər. Mən demirəm ki, əhlüsünlə kitablarından götürsünlər. Geçsinlər öz kitablarında, açsınlar, bir dənə mənə dəlil gətirsinlər, bir dənə. Bu, yəni öz kitablarında mən nəzərdə tuturam Kuleynin Kitab-ül Kafi, İstibsar, Mələ Yəhdurul Fəqih, Vəsal-ül Şia, e, Təhsib və qeyriləri gətirsinlər hədis imamlardan öz sənədləri ilə, öz rical elmləri ilə, hədis elmləri ilə, özləri ilə səhih. Bir hədis gətirsinlər ki, bugün bunlar ki, qəbir ətrafında nələr deyirlər, ha, qəbri hündürləmək, qübbə, zat, bunlar icazəlidir və əhl-i beyt edib. Və ya, bugün vasitə deyirsən, ha, əhl-i beytdən bir nəfər, tutaq ki, Həsən öz atasından, Zeynul Abidin Hüseynindən, Muhammed Baqir atasından, Cafar Sadiq Muhammed Baqirdən, Musa Qazma <coughs> kimsə kimdənsə bunu etsin. Bugün bunların etdiyini bir dənə hədis gətirə bilməz. Yoxdur onların kitablarında. Hətta öz məsələləri ilə səhihləşdirib öz kitabları ilə. Amma bunun əksini mən onlardan nə qədər istəsən gətirirəm. Bütün hədis kitablarında ittifaqla hədislər var. Allah Rasulundan və Əhl-i Beytdən <coughs> ki, qəbri bir qarışdan artıq qaldırmaq qadağandır qəbri üstünə qübbə tikmək qadağandır. Bəli, qəbri, qəbrin yanında namaz qılmaq qadağandır. Öz kitablarında dolu da hədislər. Dolu da hədislər. Başa düşdün, dolu da hədislər. Fəqət problem bilsən nədir? Baxın, <coughs> bir də mən sənə bir şey deyim, məsələn. İndi biraz mövzudan çıxıram, fəqət fəhm üçün deyirəm. Bunu yəni tut ki, gör məsələləri necə yanaşırlar bunlar. Yəni dəlilləri necə götürürlər və necə atırlar. Məsələn, risalələrdə azan bölümünə baxıram, azan bölümünə. Deməli, Aliyyən Valiyullah üçüncü şəhadəti yazıb, məsələn, Xomeynin <coughs> risaləsi, Cavad Təbrisi, İstani, hamısını. Və sonra orada qoyub, ulduz, işarə və altda onu izah edir. Deyir ki, bu üçüncü şəhadət, üçüncü şəhadət nam fikir verir, kəlmə-kəlmə deyirəm. Bu üçüncü şəhadət azanın təkif hissəsindən deyil, <coughs> e, savab qazanmaq niyyəti ilə sonradan əlavə edilib. Qardaş, dində, dinə sonradan əlavə edilən şey nədir? Batidət. Bidət. Sən öz dilinlə deyirsən ki, biz azanı bidət artırmışıq. Belə düzgünlüklər var. İndi bax. Və ya məsələn, <laughs> Əhl-i Beytə <coughs> hörmətdən danışırlar. <coughs> Ən böyük rafiləri kimdir? ən güclü ravini Zurara ibn Əmi. Demək olar ki, Şiyə məzhəbinin hədis, hədisləri o ravinin üzərində durur. Rical elminin dirəyidir o. 200 ravi də onlardan biri odur. Qardaş, rical kitablarından danışıram, amma yəni, məsələn, rical kitabı nədir? Mən bilmək istəyirəm ki, bu ravi necə olur? Hansı ki, əhl-i beytdən nə qədər hədislər rəvat edir? Minlərlə. Subhanallah. Cafar Sadiqə sual verir. Deyəsən, əttahiyyət barədə. Və Cafər Sadiq də ətbəhiyyat, ətbəhiyyatı əhl-i sünnədə olduğu kimi deyir. Və durur məsciddə çox-çox üzr istəyirəm. Cafər Sadiqin saqqalına Zürar İbn Əyun yel buraxır. Və gedir. Bu sizin e, əhl-i beyti hörmətinizdir. Rical kitabındadır. Ən böyük ravilə, ən şərəfli ravilərdir. Cafər Sadiqin saqqalına yel buraxır. Rical kitabındadır. Əxi, Bu e, belə misallar çoxdur, adam utanır. Yəni mən demək istəyirəm ki, axı, mən demək istəyirəm ki, qardaş, ağzı dillə. Yəni bilirsən necədir axı? Əhlibeytə hörmətə çağıran öz kitabında olan şeyləri görsün. Qummi təfsirləyir o ayəni ki, Allah Subhanahu taala e, ağzı qanatı və ondan da aşağı olan bir şeyi misal çəkməkdən çəkinməz. Ba'u da ağzı qanat. E, təfsirləyir ki, Qummi Ba'u da ağzı qanat, e, Muhammed də ondan aşağıda olan e, Əli. Belə təfsirdə Allah Rasuluna elətin alçı qanad. Əhl-i beyti hörmətlə. Ola bilər ki, sizin qəsd oldu. Qəsd nədir? Ola bilər də. Alçı qanad. Necə deyə bilmədim? Tərifdir yəni, alçı qanad. Yəni, başqa misal yox idi Allah subhanət hala. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi başqa vəsflə vəsfləndirsin. Allah subhanət hala Quranda Usratul Həsə ən gözəl örnək olaraq vəsifləndirir, arzu qanat kimi yox. Bəlkə o bir ayəni təfsirləyir ki, sanki milçey də filan kəsdir axı bu sual bunların o ələm əvvəldən var idi, yoxsa indidən? Mən mən sonradan. Xristianlara Axı ümumiyyətlə ümumiyyətlə ki, o Səfəvilərin dövründə çox həddindən artıq şey, çox şeylər əlavə edildi məsələdə. Hətta məsəbi formalaşdırsınlar deyə. Onlar gördülər ki, əhlüsünnə formalaşır. Formalaşdırsınlar deyənə belə şeylər çox əlavə edildi. Yəni bayaq bir sözüm yarısı qaldı. Deməli o Kuveyt şeyxlikdə nə isə danışır deyil. Orada bir hədis gətirir, deyir ki, ə, deməli, üç nəfər yanılmış, ibadət edir, biri əli olub, biri Peyğəmbər, biri öz zövcəsi də Hə. Deyir, Abbas yanılmış, yanına bir ərəb gəlir, deyir, onlar kimdir? O da təqdim edir, deyir ki, o qardaşım oğludur, bu filan kəsdir, filan kəsdir. Onlar deyir, üç ildir, deyir, ibadət edirlər Allaha, deyir. Yəni, onlardan başqa göyə heç kimdir. Bu Səid deyil. Səid deyil. Hamısı İbn Teymiyyə rəhməhullah hamısına cavab verib. Ümumiyyətlə İbn Mutaha bir dənə bu kifayətdir ki, yəni qayıdıram ona. İbn Mutahhar al-Hilli Allamə Hilli deyirlər, Şiə məzhəbinin ən güclü alimlərindəndir. Necə bizdə İbn Teymiyyə? Hə, ən güclü alimlərindəndir. Axı, kifayətdir ki, onun, yəni Şiə məzhəbinin ən güclü aliminin səviyyəsinə bilmək üçün kitabını oxuyasan. Elə elə ayələr təfsir edib ki, elə ayəni elə məsələyə dəlil gətirib ki, yəni bilirsən, məntiqlə bu qəbul edilmir. Məsələn, Ər-Rahman surəsindəki ayəni təfsirləyib ki, <coughs> Allah subhanət hala iki dəniz yaratdı. Maracəl bəhreyn yəltəqiyyən beynəhumə bərzaxul lə yəbqiyyən. O iki dəniz bir-birinə qovuşmaz, çünki aralarında bərzaq var. Hə, hə. Və o, o, o ə, e, dənizlərdən inci və mərcan çıxar. Və İbn-i Mutahar Əl-Hilli bunu gətirib Əhl-Beytin fəsiləti üçün ki, və e, o iki dəniz, <coughs> biri Fatimədir, biri Əlidir, çıxan üncüdən mirvarı da Həsən o Seyiddir. Bizə necə dəxil? Onlarda təfsirdə... Qulaq, o birinci bunlar um, um, bundan təfsir metodu budur. Deməli, o birləşməyən dəniz biri... Axı, bir dəqiqə üzrə Bunların təfsir metodu budur. Onlar belə baxıblar, təfsir metodudur. Kəlmələrlə oyun oynamaq. İki dəniz uyğun gəlir də Fatimə Əli, İnci Mirvari, Həsən Hüseyin. Təfsir bu deyə başqa bir şey yoxdur. Min də belə misal gətirərəm. Öz də ki, e, bu Ayə Ar-Rahman surəsində, yəni Ar-Rahman surəsindədir və Furqan surəsində də var. Hər iki surədə Məkkə surəsidir. Nə Əli Fatimə ilə evlənmişdi, nə də Həsən Hüseyn yox idi bu ayə nazil olanda. Və Furqan surəsində İbn Teymiyyə rahmeullah deyir ki, Furqan surəsində Allah Subhanahu taala deyir ki, o dənizlərdən birinin suyu şordur. İbn Teymiyyə rahmeullah da deyir ki, sual verirəm sənə, suyu şor olan kimdir? Fatimədir yoxsa Əli? Sən tərifləməyə əvəzinə tənlədir. Və e, o Ər-Rəhmanı götürüb, Furqandakını unudub, bax, bilməyib orada da. O, o təfsir ələm gəlib çatmıyor. <laughs> və sər və ilə axıraxı. Aylar çoxdur belə. Məsələn, təbbət yedə Əbi Ləhəbin və təb. Əbu Ləhəbin iki əli qurusun. İki əli, Abbaqır və Ömər. İki də axı, Abbaqır və Ömər, şeyxi. Uyğun gəlir rəqəm, getdi. Məsələn, Quranda ayə var ki, e, zəbqum ağacı, ağaç şəcərə Ərəblərdə də nəsil şəcərə gedir axı, nəsil, nəsil ağacı. Deyiblər ki, şəcərə zəqqum ağacı, yəni Bəni Umeriyyə. Nə əlaqəsi var onun buğuna? Başa düşdün? Ləfsləri götürüblər, Quran ləfslərini oyun oynayıb. Təfsirlər doludur belə şeylər. Doludur. Ayşə barəsində nəsə yazmışdılar. Çox ümumiyyətlə çox. Ağılla düz gəlmir. Məsələn, deyir ki, o dənizlər tutalım ki, lap birləşmir. E. O boyda kişi idi. Əvvəla e, bu Bunlar birləşiblər artıq. Əxi, əxi, o 18 Quranda ayə var, e? Quranda ayə var. E? And olsun Nəzm surəsi Allah Subhanahu taala axan ulduza and içir. Axan ulduza and içir. Götün təfsir kitablarını açın. Bu ayə necə nasil oldu? Bilirsiniz necə nasil oldu bu ayə? Allah Subhanahu taala axan ulduza and içir. Onların üçün. Hə, onların təfsirləndirin. Bu ayə necə nasil oldu? Əslində ya... E, ondan təfsilən deyirəm də, yəni Quran ləfslərlə oyun oynayır. O belə bilsən necədir? Açıq bir ki, and, and olsun, axan olsa, bir dənə qəşən hədis uydurmaq lazımdır o axan ulduz barədə. Deyib ki, hə, hədis yadımda deyil, deyəsən Qədrxumda olan hadisədir, güya e, elan deyib, əlini xəlifə, xəlifə elan deyib, orada da olanlardan biri iman etməyib, Birdən göydən ulduz gəlib düşüb, nə bilim, üstünə. Belə-belə şeylər. Və sonra da ayə nazil olmuş, and olsun axın olursa. Bir anda o and içməyə barədə. Heç əlaqəsi yoxdur ya. And içməyə barədədir, deyil? Məsələn, mən bu misal üçün, məsələn, belə təfsirlər doğrudur. Onlardan çox danışanda adam deyil. Yox, andismək barədə bilmirəm dəqiqləşdirdim. Mən dəlil gətirəndə ki, məsələn, Allah Subhanahu Allahdan qeyrisinə and içmək şirkdir də. Deyir ki, dəlillə deyirəm olmaz da, bəs təzim ki, onu da qiyas edirəm təzimə. Deyir bəs Allah Subhanahu Taala özü yaratdıqlarına and içər. Deyirəm bu Allaha xas olan xalis bir şeydir də. Allahdan qeyrisinə yaratmaq olmaz axı. Deyir yox. Deyirəm yaxşı, al təzimli təzim deyil. Deyirəm təzim. Axı sən Allahdan qeyrisinə təzim edə bilməzsən axı. Təzim də o uzatmaq, bunlar salardır. Deyir, yox, Allah subhanətələ özü anlaşır. Adəm, bir Quran anası, təqid varsa, yəni salatələ necə? Ehtiyac yoxdur. Birincisi məsələ, e, sən həm də cavab vermirsən, yəni hələ cavab da odur. Çünki məxluq, məxluq Allahdan qeyrisini and çevirməz. Bu hədis öz kitablarında da var. Hədis öz kitablarında da var ki, mən hələf elə qeyrillə fəqət əşrə. Allahdan qeyrisini and çevirsən şirkdir. Öz kitablarında da var bu hədis. Təbii ki, qəbul etməyəcək öz kitablarında olan hədisi. Niyə? Çünki şiənin əqidəsinə müxalifdir, yox. Əqidəsinə müxalifdir. Çünki öz kitablarında gələn bu hədislər var, ha. Elə hədislər var ki, öz də çoxdur. Öz hədis alimləri deyib ki, hədis səhih. Hədis, e, yəni hədis alimləri deyib ki, hədis səhihdir. Fəqət bugünkülər qəbul eləmir əqidələrinin müxalif olduğuna görə. Belə şeylər var. Qaldı ki, təbii ki, Allahdan qeyrisinə ismi olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, And içirsənsə Allaha in, and iç ya da sus. Və başqa hədisdə mən hələf ələ qeyrillə fəqət əşraq. Kim Allahdan qeyrisinə and içdi, şirk etdi. Çünki sən Allahdan qeyrisinə and içə bilməzsən. Düya haqqı, qəzət haqqı, jurnal haqqı. Olmaz belə şeydir. Amma hətta iblis, hətta iblis and içəndə and içir ki, fəbi izzətik. Sənin izzətli and olsun. Hətta iblis Allaha and içir. Ona görə məsələn, Quranda təzimlə əlaqəli heç vaxt sən məsələn, fa'budu rabb hadal beyt Bu evin Rəbbinə ibadət eləyir. Fikir ver, demir, ha, bu evə ibadət eləyir. Bu evin Rəbbinə ibadət eləyir. Aydındır? Yəni, demək istədiyim, amma Allah subhanətələ istədiyini and içir. Əsrə və Allah subhanətələ etdiyindən soruşulmaz. Siz etdiklərinizdən soruşulacaqsınız. Allah subhanətələ xalikdir və məxluqatından istədiyini and içir. Kimsə Allah subhanətələyə həd qoyar ki, sən niyə bunu and içsin? Hə, niyə qora and içir? O məxluqatını əzəmətləndirmək üçün. Amma məxluqatını qadağan deyib ki, özündən qeyrisini and içməyir. Bu hədis öz, öz kitablarında da var. Fəqət qəbulləmir məzhəblərinə müxalif olduğuna görə. Baxma ki, hədis alimləri o hədisi səhidirsə də. Yəni, məzhəb başdan ayağa təməlindən sonundan şirklə doludur. Yəni, nəyisə misal gətirmək ehtiyac yoxdur. Nəyisə tutun bu misal gətirir ki, bu şirkdir. Məqsəd başdan əvvəl şirkdən ibarətdir. Tovhid adına heç nə yoxdur. Heç nə. Uşaq anadan olur, adını qoyub pir verdi. Pir qulu. Abdülhuseyn, Abdülali. Bir də birinə demişəm, <laughs> adı Abdülhuseyn, Abdülhuseyn idi, Abdülali. Demişəm ki, özünə belə elm tərbəsi idi. <laughs> demişəm, niyə Quran? Quranda ayələr var, Allahdır. Allahdan qeyrisinə qul olmaq heç kəsə yaraşmaz. Sözlü Allahdan qeyrisinə qul deməsin. Mənə qadir bəli. Abud sözünün mənasını bilmirəm, saxla Abud sözünü. Sən bilmirsən Abdul Hüseyn deyəndə nəyi nəzərdə tutursan? Nə deməkdir Abdul Hüseyn? Tərcümə elə mənim dilimə. Hüseynin qulu. Ona görə bir dəfə mən <coughs> e, qum tələbələrindən birindən kitab tələb eləmişdim. Özümə maraqlı idi ha. Görməmişdim deyənə. Demişdim ki, sizdə <coughs> təvhidə dair bir kitab yazan yoxdur. Təvhiddən danışan yoxdur. Üstündən bir həftə zət keçmişdi, gətirdi bir dənə kitab. Bunda çapılan kitabdır, amma bizim dilləri, kirilcə. Tohid. Kitabı Tohid. Müəllif Abdülhüseyn. <laughs> Kitab şiriklə başlayır. Kitab asmağa ehtiyac yoxdur. Yəni fikir verək, tohiddən yazan müəllifin özünə tohiddən dəstməyən lazımdır. Yəni əhl-i sünnətin uşağı gəlməlidir, o tohiddən kitab yazana tohiddən dəstməlidir. Yəni, əxi, nəsə misal ehtiyac yoxdur, qardaş. Məhzəb başdan ayaqacan şirkdir. Ona görə əhlüsünlə alimləri ittifak ediblər ki, rafizlər kafirdirlər. Nə kəsdikləri yigilməz. Bu şey deyilir, radikalizm zat deyil bu. Qardaş, Allahdan qeyrisinə ibadət edənin kəsdiyi yigilməz. Allahdan qeyrisinə ibadət edənin, Allahdan qeyrisinə qul, Allahdan qeyrisinə səzdə edənin. Allahdan qeyrisinə qiblədən qəbrə doğru namaz qılan, arxasında namaz qılan. Olmaz. Allah subhanət hala buyurur, İnnəm, İnnəməl müşrikünə nəcəsun. Hər qədər müşriklər nəcisdirlər. Bu, bu nəcis etiqaddır. Mən şirk etiqadından danışıram. Dəxli yoxdur, bu ola bilər sünnünün içində də olsun. Ola bilər sufi də özünə sünni deyir. Etiqadı nəcisdir. Mən məhzəbdən demirəm, etiqaddan deyirəm. Bu, yəni, şir, bu boyda mövzu olurlar, başqa mövzudan ehtiyac yoxdur danışmağa. <coughs> Ən böyük zülümdür. Mən dərslərin birində demişəm. YouTube-da baxıram, o mitinglə əlaqəli qadını, qadını ora bura indi dartışdırıblar polisa. Dəstə demişəm ondan. Qayıdıb, qadın o çətin vəziyyətdə, ora niyə çıxıb qadın? Hicab problemi həll eləməyə. Kişinin qızı çıxıb ora. Ən böyük problem özüdür. Şirki ilə ən böyük problemdir. Qadir belədir. Ya Mehdi, hardasan? Gəl də imdadımıza çağır. Axı, Məkkə müşrikləri Məkkə müşrikləri hətta dar günlərində Allahdan qeyrisinə dua eləmirdilər. Ayələr var Quranda ki, məsələn onları dənizdə fırtınaya düşəndə, dənizdə bir tufana düşəndə vad'ullaha muxlisinə lehuddin. Xalis olaraq Allaha dua eləyərlər. Allah ki onları sahilə çıxartdı qılsın. Başlarlar şər qoşmağa. Onlar dar günündə xalis olaraq, a, bunlar dar günündə də Allahdan qeyrisini ibadət edirlər. Məkkə müşrikləri yaxşı deyə. Vallahi axı bax binə o yerə. Tükün bizimiz qalxdı ki, özüm bir tər oldum ki, bu insan hicabda yəni dar günündə mehdini çağırır. <coughs> Fikir ver axı. Bu insan, bu insan, bu əqidənə yoxdur. Hətta ən dar günündə belə dilinə gəlmədi ki, ya Rabbim, Nə dedi? Ya Mehdi. Başqası yoxdur ona görə. Bir dənə oldu, qutardı. Bu xəmir buna yoxulub. İbrahim əleyhissalamı <coughs> oda atanda Cəbrail gəlmişdi. Diriyir, görür, dedi ki, kömək eləyim. Dedi, həsbiyallah və ni'məl vakil. O da atırlar, e? Allah mənə kifayətdir, o ən gözəl yardımçıdır. Bəli, Cəbrail oradadır, bu da burada. Cəbrail istəyə bilərdi yəni. Çünki diridir, yanındadır. Dedi ki, hasbi Allah. Niyə? O mə kənə minəl müşriqin. Millət İbrahimə hənifə. Hənif millət idi. O müşriklərdən deyildi. Hansı ki, Allah subhanət onu özünə dost seçmişdi. Rahmanın dostu idi. Tohid əhli idi. Muvahid e idi. Və sən gəl ən dar günündə ya Mehdi hardasan. Ən böyük zülümdür bu. Ora çıxır ki, güya hakim, prezident bunlara zülm edir. <laughs> bunlara zülm edir. Zülm eləyib hicabı zülmdür, biz də bilirik. Amma sənin zülmün onun zülmündən böyük zülmdür. Çünki şirkdən böyük zülm yoxdur. Allah subhanət hala Loğman surasında deyir, Yə bu nə gələ tuşrik billəh, ey oğul Allah şərik qoşma, innə şirkə lə zülmün azim, şirkən böyük zülmdür. Şirkdən böyük zülm yoxdur. Sən şirkinlə ən böyük zalimsan. Ən böyük zalim. Get özün müalicə elə. Ona görə İbn-i Qeym Rahmanullah deyir ki, bir şəxs, bir cəmiyyət öz nəfsini zalim rəhbərin zülmündən qurtarmaq istəyirsə, ilk növbədə özü öz nəfsini zülmləməyi tərk edəsin. Özünü tərbiyələməsin. Necə Allah subhanət hala deyir, bir qövmün özü özünü dəyişmədikcə Allah o qövmü dəyişməz. Və sən şirk içində batıb gedirsən, nəyin həllinlə danışırsan? Ona görə, əxi, <coughs> tövhiddən başqa bir şeydən danışmayın ümumiyyətlə. Tohiddən başqa bir şeylə danışmayın. Məsəl kök yalnız və yalnız şirkə qulluq deyir. Bir dənə mənə misal gətirin, bir dənə misal gətirin, istər kitab olaraq, dərs olaraq, istər nə isə və nə isə. Misal gətirin ki, bu məsəl filan şeydə tohidə qulluq deyib. Qardaş, kafir hansı kəlmənə dinə girir? Kafir <coughs> bu kəlmənə müsəlman olur. La ilə illallah kəlməsi ilə. Və bilirsiniz, məs məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve zamanında Məkkə müşrikləri deyirdilər ki, la ilə illallah. Onlar la ilə illallah deyəndə onların bütün həyatları dəyişirdi. Sahabi la ilə illallah, kafir la ilə illallah deyirdi, İslamı qəbul edirdi. Bütün həyatı dəyişirdi. Bilsən deyə? Çünki o la ilə illallah mənasını bilirdi Deyirdi və onu yaşayırdı. Ha, bugün la iləhə illallah bir mənasını bilmir. Çünki o bilsə ki, la iləhə illallah ondan nəyi tələb deyir? O ömür billah Allah şərik qoşmaz. Hətta işlərində var ki, elələri var ki, ona la iləhə illallah şərh eləmişəm. Öz ağlınla yoxa ərəb dilinin qrammatikasını, ona e, e ərəb deyirlər, bizim dildə yoxdur cümlənin təhlili. Qrammatik bu mübtədə xəbər. <coughs> ərəb dilində ona e ərəb deyirlər cümlənin təhlili qrammatik cəhətdən, yəni ərəb dilində bu, bunun daha məhsəbə olunur ki, deyirsən ki, sünni şiə. Lə ilə, o mənə sənə deyib, deyib, vallahi, əgər lə iləhə illallahın mənası həqiqətən də sən deyəndirsə, mən rədd edirəm bu lə iləhə illallahı. O insan kafirdir artıq. Deməli, o lə iləhə illallahı niyə deyir? Mənasını bilmədiyinə görə. Elə belə, babasından eşitiblə deyir. Belələr var istə. Deyir, əgər, ki, bilsən deyə, çünki o, o la ilə illallah qəbulləsə mənası ilə və yaşasa, görə bütün əməllərindən tövbə eləsin. Bütün məsəb la ilə illallah müxalifdir. Başdan ayağa zal. O eləməməyi nəfs. La iləhə, aydın pro problem böyüdür, xəmir o cür yoxdur. Görə, illə mən rəhməllah, Allahın rəhmətliyindən başqa. Allah rəhmədə tövbə eləyər. Yalnız və yalnız tövbə burada başqa şey yoxdur. Axı bir şey soruşum səndən. Bax, bu elə tanıdıyırsan da, indi mənə bir şey çatmır. Mən şeyə sayağı namaz qılıram, əli açıq. Bu daşdan istəmək, zal belə, Allah şahiddir ki, heç vaxt eləməmişəm, heç ürəyimdən də keçməyim. Amma mənə bir dənə şey, bax, bu cavan uşaqlar var, gəlirlər ibadətə, namaza başlayırlar, bütün belə çəkinirlər, yəni dünyavi. Problem deyil. The problem then the nəyə lazımdır? Nədən mən aşağıram? 8 illər üzr istəyirəm nə bilim azlıq eləmirlər, içki içmirlər, şəhvətdən çox çəkinirlər. Yəqin ki, bunlar ahirətə inanırlar bu dinlərlə. Sorğu-suala İndi sənin danışdığındanla belə başa düşdüm ki, bəs şirk filan bəs məkandır. Bu Quranın da tərcüməsi var ortada. Bu hansı məntiqəsidir? Ona da inanır, bunu da edir. İnsan, bu, sən tamamla. Hə, onu bilmək istəyirəm ki, bu məsələn, Yaxşı. İndi, indi bir dənə məsələ görürsün. Onun, onun manadı nədir? Bu, mən bir dənə şey başladım. Orada belə çıxır ki, bu ya idarə olunan bir şeydir. Kimsə bu müsəlmanları idarə edir, parçalayır, bölür. Bu parçalanmaq deyil, qardaş. Yox, axı necə, mən tutaq ki, cavan yaşından bütün hər şeydən belə deyilir, hər şeyi çalışıram, tərk oluyam ki, o dünyamı qazanım, əbədi sənədətə qovuşmaq istəyirəm. Bu yandan da sənin danışığından da görürəm ki, bəs bu mən özümdən demirəm. İndi mən sənə bir şey deyim. Mən danışdığım bu məsələdə var ya yoxdur. Yəni sən də eləmirsən heç. Var. Amma məsələdə var. var. Bəs ona görə mən deyirəm ki, mən şəxsdən danışmıram. Bu məsələdə var. Elə onu problem deyirəm ki, bu o problem hardan qaynaqlanır, o necə yaranır, o insan necə olur ki, eyni vaxtda onu da istəyir. Bunu, bunu cavab Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oturmuşdu sahabelər və bu hədis məşhur hədisdir. Bütün hədis kitablarında var. Təxmini bəlkə də 70-dən çox sahabə bu hədisi rivayet edir. Yəni buna deyirlər mutavatir hədis. <coughs> Oturmuşdu və ortadan belə bir xətt çəkir. Sonra, yəni taxtana yeri çizir. Və sonra o xəttin qıraqlarından belə xəttləri çəkir. Və sonra deyir ki, Qurandakı bu ayəni oxuyur ki, bu mənim dost doğru yolumdur, bu yoldan tutunun və yollara ayrılmayın. Bu Quranda ayələr çoxdur. Məsələn, Allah subhanət hələ buyurur ki, insanları zülmətlərdən nura çıxarmaq üçün. Minə zülməti ilə nur. Allah kitabı ona görə göndərdi dini. Fikir ver, <clears throat> zülm demədi ki, insanları zülmətdən zülmətdən nura, yəni zülmət tək, nur tək yox və ya zülmətdən nurlara Zülməti cəmdədir. Zülmətlərdən nura. Bu dəlildir ki, batıl daima çoxdur, haqq bir. Ayə nə? Və hədisdə Allah Rasul deyir. Bizdən əvvəlk, əvvəlkilər, yahudilər 71 firqəyə bölündülər, biri istisnamsı cəhənnəmdədir. Xristiyanlar 72 firqə, biri istisna, hamısı cəhənnəmdədir. Və hədis əhli deyir ki, Allah Rəsulun, bəziləri deyir ki, Allah Rəsulun burada qəsdi o rəqəm deyil. Yəni, qəsd budur ki, yəni, əvvəlkilər nə qədər olub ki, bizimkilər onlar çox olacaq. Və mənim ümmətim 73 firqəyə, biri istisna, <clears throat> hamısı oddadır. Və sonra soruşanda ki, o istisna, yəni firqatun naciyə, qurtulan firqə və ya taifətül mənsura, uğur qazanan firqə kimdir? Allah Rəsul dedi ki, mənim və bu gün əshabımın olduğu yol üzərində olanlar. Və hədisdə dedi ki, hədisin davamında, o yollar ki var, hər bir yol cəhənnəmə apar və hər bir yolun başında o yolu o yolun yolçusuna bəzədən şeytan oturub. Həqiqətən də bugün hər yolun yolcusu o yolu üçün bəzənib. <coughs> Bəla nədir? Bəla Quran və sünnədən uzaq düşmək. Təbii ki, biz, biz bugün səbəbi bugündə axtarmarıq. Çünki şey məsələ bugün yaranmır. Biz səbəbi axtarmalıyıq qədimdən. Dönməliyik geriyə. Və mən niyə belə dedim burada? Məsələn, bizim e, cəmiyyətdə belədir ki, şiə və sündür. İranda belədir ki, şiə və sündür. Biraz İraqda, Suriyada şiə və sündür. Amma belə əhlüsünə bunu qəbulləmir şiə və sündür. Əhlüsünləri belədir. Və başqa ölkələrdə, bu dörd ölkədən, İran, İraq, Azərbaycandan çıx, qalan ölkələrdə belə deyil. Qalan ölkələrdə belədir ki, əhlüsünlə və əhli bidət. Bidət əhli. O bidət əhlinin içərisində Zeydilər, İsmaillər, Şiyələr, Xavarislər, Murciyələr, Sufilər min dənədir. Yəni Şiyə heç vaxt əhl-i sünnə müqabilində çəkilməyib. Ümumən əhli bidət və əhl-i sünnə olur. Və ən gözəl dəlil nədir? Əqli dəlil. Allah Subhanahu taala ki deyir, zülmətlərdən nura çıxarmaq üçün bax bir dənə fikir ver. Xavarislər. Deməli zülmətlər <coughs> cəmdə Tək nurun, haqqın qabağındadır mübarizədə. Sual verəcəm, fəqət düşünün məntiqdə mənə cavab verin. Xavarizlərin şiyələrlə işi var, yoxsa əhlüsünlə ilə? Sufilərin, bəyə belə deyək, <laughs> şiyələrin sufilərlə işi var, yoxsa əhlüsünlə ilə? Sufilərin, əxi, bir dənə bidət əhli göstər mənə ki, bir-biri ilə işi olsun. Bir-birinə sevilir. Şiyələr, sufilər, türklər bizim qardaşımızdır, sünni qardaşlarımızdır. Amma sələflər yox, düşmənimizdir. Əxi, bugün dünyada olan bütün firqələr əhəlsinləyə qarşıdır. Bu dəlildir ki, minə, minə zulmət ilə nur. Bütün zülmətlər nurun qabağındadır. Bu ən gözəl dəlildir. Ağlı olan adam üçün. Vallahi ən gözəl dəlildir, qardaş bu. Bir də özün düşün bunu. Hamısı, niyə görə hamısı əhlüsünlə mübarizə aparır? Tarix boyunca. Heç biri bir-birinlə mübarizə. Yəni, sən haqsansa, sən sufiyə qarşısında mübarizə aparmalısan. Ham, də adlarını çəkmirəm, hamısı deyir ki, türklər, sufilər deyəndə, hənəflər bizim deyir, sünni qardaşlarımızdır. Amma biz, deyir, siz düşmənlisiniz. Sufi, xavari, zeydi, hamısı, de zeydilər, Yəməndə hücumləmədilər əhlüsünlə tərəfə. Zeydilər də şeylərin bir qulu. Demək istədiyim nədir? Demək istədiyim odur ki, <clears throat> bütün ölkələrdə heç biri bir-birinə problemi yoxdur. Qardaş kimidir, Bidət əli də axır. Bidət əli nə problem olacaq? Hamısının problemi sələflərlədir. Hə bu sələf firqədir. Bu sələf firqə deyil, partiyada deyil. Bu sələf nədir? İslamın özü. Məzhəbdir? Yox. Bir misal demişdim mən. O misalı təkrarlayıram, yeridir. Elə bir ki, bu ağ kağızdır. ağ kağızdır. Yəni, İslam. Ağabbaq. Heç nə yoxdur. Məzhəb, təfriqə. İslam. Əhl-i sünnə özüdür. Yəni, əhl-i sünnə nədir? Sünnət əhli. <coughs> yəni, İslam nədir ki? Bidət əhlidir. İslam odur ki, Allah Rasulü Quranda bir dənə mənə ayə gətir ki, Yə eyyuhəllədinə əmənu, atiyullah və atiyur Rasul. Ey iman edənlər, Allaha və Rasuluna tabi olun, əmrindən başqa bir əmir gəlsin. Bütün ayələr Allah və Rasuluna itayətə əmr deyir. Sünnəti tabiçilik vacibdir. Allah Azəvə Cəllə buyurur, Qul in kuntum tuhibbun Allah, Ey Muhammed, de ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, fəttəbi'uni yuhbibkumullah və əfirləkum cunubəkum. Mənə tabi olun, sünnətimə ki, Allah sizi sevsin və sizi bağışlasın. Ayələr var ki, Quranda e, məsər və ilə axır. Yəni, ayələr çoxdur, <laughs> ehtiyac yoxdur bir-bir gətirməyə. Muhammed surasında, Nisa, Məidə və, və ilə axır. Məsələn, İslamı bir vərəyə, ağ vərəyə bənzətsək, ağabbaq. Ah, Və sonra bir məzhəb çıxır. Məsələn, buranı rənglədim qara, göy yaşıl, vərəyi rənglədim və qıraqda bir dənə yeri rəngləmədim. Saxladım, o da nədir? Ağ. İndi mən sənə desəm ki, <coughs> desəm ki, bu ağ, yəni rəng olaraq soruşsam, təbii ki, deyəcəksən ki, bunu ağ boyamısan. Ağlaması nə ağ? Amma bunu mən rəngləməmişəm. Bu vərəyin özüdür. Fəqət niyə ayrıca ağ rəng kimi görünür? Başqa rənglər qırağında olduğuna görə. Bu İslamdır. Əhl-i sünnədir. Rasul sallallahu aleyhi və sələm sünnətidir. Allahın dinidir. Rasulun şəriəti. Başqa məzhəblər çıxıb, rənglər, o məzhəblərin müqabilində əhl-i sünnə, İslam da bir məzhəb kimi görünür. Yoxsa əhl-i sünnə məzhəb deyil. İstəyirsən dilən İslam, əhl-i Quran, əhl-i hədis, Əhl-i əsər, əhl-i sünnə, əhl-i cəmaa, əhl-i sünnə və cəmaa, sünnü, tayfatül mərsura, quraba, sələfi, firqatun naciyə. Nə istəyirsən dinən? Yetər ki, Quran və sünnədə gələn ləfslər dinən. Yəni, özündən ləfs bir dəfə artırma da, aydındır. Məsəl deyil, istəyirsən indidən ömrünün axırına can, kim səndən soruşsa dinən ki, mən tayfatül mənsuradana. Allah Rasulun hədisindən gəlir bu. Bu məsəl deyil, bu İslamın özüdür. Ona görə fikir ver, heç bir firqə bir-birinə işi yoxdur. Hamısının işi bizinədir. Bu öz ən böyük dəlildir aqil insan üçün. Quran ən gözəl, məsələn, olur, elə insanlar var, məsələn, qardaş deyən kimi, <coughs> məsələn, elə insan var, araşdırmağa imkanı yoxdur. Və sual verir ki, yaxşı, sən belə danışırsan, o da belə danışır. <coughs> Bəs mən nə bilim, haqq nədir? Bu cür adamlara ən gözəl nəsiyyət budur. Nə məni dinlə, dinləmə məni. Dinləmə məni, nə də onu dinlə. Fəqət bax, hər iki, belə deyək, demir məsəb-məsəb, hər iki məsəbin halına bax, tovhid məsələsində. Tovhid, yalnız tovhidi, dinin əsası. Dinin əsasından kənara çıxma. Hansı ki, 13 il Allah Resuluna dəvətliyib, la ilə illallah. Quranın üstə biri bundan danışır. Hə? Və oxu Quranı. Demirsən məsəl, iki məsələ bax halına. Tohid və şirk məsələləri necədir? Bunda baxımda. Oxu Quranı. <coughs> Qutaranda gəlib deyərsən. Fikrin nədir? Elə bir adam tapmazsan ki, tövbə eləməsin Allahın ismi ilə. Yəni, həqiqətən, doğrudan da istək olsa, yəni, fəqət çaşıb qalır, amma istəyir. Heç nəyə qulaq asmasın. Otursun bir dənə Quran tərcüməsini oxusun. Çünki, vallahi, Quran elə xitab eləyir sənə. Birbaşa qəlbivə. Elə xitab eləyir ki, Bir dəfə <coughs> oturmuşam bir yerdə, e, bir məsciddir. Biri götürdü Quranı tərcümə edir. Oturdu və oturanda, bilməm, oturanda ya Quranı açanda fərqi yoxdur. Yəni dedi ki, ya Əli. Biraz da yaşı var idi. İndi adam birbaşa deyə bilmir. Mən də lapqonda uşaqdır. <coughs> bir şey deyərəm, biraz uşaq olanda deyir ki, uşaq mənə ağıl verir. Biraz təkəbbürlü oluraq. Dedim ki, dayı, Cin surəsi 18-ci ayə. Bir dənə bu ayəni oxu da. Elə belə dedim ki, bir dənə ayəni oxuda, sən dedin ki, ya Əli, asdı ki, Allahdan qeyrisini çağırma, Allahdan qeyrisini dua <laughs> O doğrudan idi, mən niyə dedim bunu? Buna çatdı o saat. O saat buna çatdı. Həmin gündən sonra o əməlini tərk elədi. Bilməyib də zahir. Bilməyib. Yəni demək istəyirəm, əxi, Quran sənə kifayətdir. Nə demək istəyirəm? İnsan Quranı oxuyanda, əxi, ona çatır ki, İslamın ruhu, İslamın əsası, təməli qayəsi, məqsədi, cənnətin açarı və nicat gəmisi tohiddir. La ilə illallah, o ona çatır. O bilir ki, İslamın ruhu budur. Niyə görə? Ocaq Nicat deyir ki, insanlar deyir, imamət üçün yaranıb. Quran deyir ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Fərqə bax, məzhəblə məzhəb. Demirlər məzhəb. Fərqə bax, əhl-i sünnə ilə bunlar arasında. Bir məzhəb deyir ki, biz imamətə görə yaranmışıq. Çünki kainətin deyir yaranma məqsədi budur. Hətta hədislər deyirlər ki, ey Muhammed sən olmasaydın, kainətə əli olmasaydı sən yaratmazdın. Fatıma olmasaydı ikimiz. Bir məzhəbin fikrinə bax, amma Qurana bax. Hədis gətirirlər ki, ey Muhammed sən olmasan mən kainəti yaratmazdım, əli olmasaydın səni yaratmazdım. Fatıma olmasaydı sizin ikinizi də. Belə hədislər var kitablarında. Ya Allah. <laughs> hə, auzubillah. Videoda da var. Nəysə, ora girmirəm. Amma Quran nə deyir? Quran deyir ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Məsələn, həmin insan açır Quranı oxuyur. Birinci, öyrənir ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yalnız və yalnız mənə ibadət üçün xəlq etdim. Deməli, buna nə girdi beyninə? Təşəkkürlük. Yox. Allah'a ibadət. İns yox. Dəqiq. məxluqatın, insanların yaradılış qayəsi Lə iləhə illallah tovhidə qulluqdur. Çatdı buna? Çatdı. İki, oxuyur Quranı, ayələr oxuyur. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللّٰهُ وَاجْتَنْبُ الطَّاغُودِ Biz hər bir qövmə, hər bir tayfaya Allaha ibadət edin və tağutlardan, şəriklərdən çəkinin deyə rəsullar göndərdik. Buna çatdı ki, bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsası, ruhu nə olub? Lə ilə illallah. Ayələr oxuyur ki, Quran, Tövrat, İncil nəyə görə nazil olub? Tohilə görə. Ayələr oxuyur ki, cənnətin açarı, nicat gəmisi, mən də Lord dinlədirəm, yəni ayələr var Quranda, tohiddir. Lə ilə illallah. Yəni, qiyamət günü insan bununla nəcat tapacaq. Deməli, bunu oxuyur, bunu altı nə çatır? Biz yalnız buna görə yaşayırıq. Amma indi gəl əxi, bu məsələdə böyüyən bir dənə uşağı götür. O məsələ bu ailədə böyüyüb, bu abhavana böyüyüb, gəlib 20-25 yaşı var. Bir dənə otursun, desin ki, ona bir dənə mövzu at, söhbət elə, bir dənə mövzularını dinlə onu. Hasan Tovhiddən qal. Əxi, mən demək istədiyim nədir? Ona görə e-, eşitsəz və oxusaz ki, əhlüsünnədən hansısa alim deyirsə ki, ümumiyyətlə şiə məzhəbinin İslamla əlaqəsi yoxdur. Əhlüsünnədən alimlər var ki, o Peyğəmbər hədisləri var 72 firqə. Şiə məzhəbini 72 firqədən saymır. Sonundan saymır. Bilirsən niyə görə? Buna görə. Qardaş, İslamın ruhu budur. Bu məzhəbin İslamla əlaqəsi yoxdur. Tovhidlə əlaqəsi yoxdur, yaxından, uzaqdan. 72-yə girmir bu adam, bu məsəl. Gör, əxi, Bunu axı bunlar elə belə demirlər ha. Bunu Quran deyir sənə. Şəxsən mən özüm bu rəydəyəm. Şəxsən mən özüm burayı üstün görürəm. Ki Rafisi də 72 firqədən heç qiblə əhli sayılmır. Baxma ki qibləyə yönəlib namaz qılsalar da. Çünki onların İslamın əsası təvhidlə heç bir əlaqələri yoxdur. Heç bir. Ona görə qardaş sən bu məsələləri qoymuş onu bir Allah deyirəm. <coughs> Telefon bağlanmışdı. Şey gəldi, zəng gəldi mənə zəng gəldi ki, ilk, ilk zəngdir. Dublikatını, şey, ilk zəng gəlib ki, qardaş, salam aleykum, xoş gəlmişsən, qutardı. Qardaş, burada yığışmışıq, bir dənə sual var. Nədir sual? Əhlüsü, onlar verir sualı. Qardaş, onlar deyir, qardaş mənə deyir. Əhlüsünə kitablarında nəsə, özümlə başa düşmədim ki, Ömər ibn Xattab nəsə deyir. Dedim, ala, o da təzə gəlmişəm. Dedim, saxla bunu. Qiyamət günü Allah Səndən Öməri soruşacaq, yoxsa məni Ömərlə imtihanlayacaq? Get özü günahla. Nə gündəsən? Dedim onlara dinən bunu. Yəni, tohid məsələsində. Allah subhanət hala öz haqqını soruşacaq səndən. Hər kəsdən qaba, demirsə əhl-i beyt haqqı. Əhl-i beyt haqqın yitidir. Da belə. Bundan dilinə danışırıq da. Allah subhanət hala öz haqqını soruşacaq. Hər kəsdən qaba, hər şeydən qaba. Bir də ki, məsələn, misal deyim. Hətta arada mən deyirəm. Məsələn, deyirlər ki, Muaviyyə əlinə müharibə edib. İndi ondan mən şeyinə gedirəm də, ondan ağıllarına gedirəm. <laughs> Muaviyyə Allah şərif qoşub, tarixdə bir şeyə gətirsin ki, Muaviyyə Allah şərif, yəni İslamı qəbul edəndən sonra Allah şərif qoşduğuna dair, Allahdan qeyrisinə, qurban kəsdiyinə, Allahdan qeyrisinə and istiyinə, Allahdan qeyrisinə nəzir dediyinə, gedib Peyğəmbərin qəbrini tavaf etdiyinə dair bir dənə dəlil gətirsin. Yə əlini, yə Muaviyyənin. Heç bir şey yoxdur. Ondan da əllərində dəlil odur ki, əlinə müharibə edib günahkardır. Bundan ağlımla gedirəm. Tutaq ki, Əli Muaviyə günahkardır. Hə? Allah Subhanahu taalanın rəhmətindən kənardadır, yoxsa ehtimal var ki, bağışlanacaq. Təbii ki, ehtimal var. Mən bundan şeylə danışıram, amma iddiasına danışıram. Quranda aylar var ki, Allah Subhanahu taala yalnız və yalnız şirki bağışlamayacaq. O Allahın rəhmətinin içindədir. Sən yox. Sən özündən danış. Sən çünki müşriksən. Aydındır? Bunlar var axı. Bunlar bilsən bu şeylər niyə düşünüb çıxır? Bunlara bu maraqlı deyil. Bunlar bir dənə bu şey bilirlər. Kim əhl-i beyt qoyublar. Biz əhl-i beyt dedik, məsələdə əhl-i beytlə əlaqəsi yoxdur. Fəqət bu imam danışıb əhl-i beytin şirk, şirklə nə əlaqəsi var? Ona görə deyirəm, öz kitablarından səhih saydıqlar bir də hədis gətirsinlər. Bu gün qəbrin ətrafında etdiklərini əhl-i beyt edib. Heç nə. Əksinə, əhlüsünnə ələ tovhidə əhl-i beytdən öyrənib. Qardaş, bir sual verəcəyim. Əsma Sıxayir. Bir də bir qum tərbəsi gətirmişlər, bəs söhbət edildik və həyətdə. Mənə qayət fikir ki, bəs Allahın əli var. Dedim, var. Dedim, necədir? Dedim, bəs əhlüsünnə dörd qararı qoyubdur. Keyfiyyət verimli oxşatmır. Saydım bunları. Qayət ki, onda sənin sözündən belə çıxır ki, Allahın ələ ehtiyacı var. Yəni ki, Allahın əli varsa, deməli mənim bunu bu telefonu buradan götürməyə nəyə ehtiyacım var? Əlim. Deməli Allahın əli ehtiyacı var deyir. Sən deyir sözündə o çıxır deyir. Quran ayə gətirdim, dedi yox, olamsız deyir, məcazı deyir. Allah Subhanahu onun məcazı mənə deyir burada. Yəni təzə şeylər çıxıb da ki, məcaz bir, bir, var. Bir, bir məsəb ki, bir məsəb ki, ağıldan da məhrumdur. Ağıl olan olan belə söz deyər ki, Allahın əli olsa ələ möhtacdır. Bu, vallahi fəlsəfə yoxdur, batil fəlsəfə. Bu qayda mən açıqlamaq istəmirəm. Bu qayda fəlsəfə ilə batindir. O söz ki var, Allahın əli olsa, o deməyir ki, ələ möhtacdır. Bu batil fəlsəfə var, ha, hansı ki götürüblər. Fəlsəfə ilə batildir bu qayda. Öz fəlsəfələri ilə. İbn Teymiyyə rahmanullah gözəl cavab verir belə şeylərə. E, orada bir qəliz məsələ yoxdur. Deyir ki, biri sənə desək ki, Allah Subhanahu taala yer üzənin səmasına enir və ya necə enir? <laughs> və desək ki, enir və Allah Subhanahu taala əl, əl sifəti var üz sifəti var. Sən dinən ki, ona Allahın görmə sifəti var, eşitmə sifəti var, danışma və s. Deyəcək var. Dinən ki, Allahın əl sifəti də var. Deyəcək necə? Dinən ki, Allah necə görür? Deyəcək bilmirəm. Dinən mən də bilmirəm. Qurtardı. Niyə görə? Çünki bax, İbn Teymiyyə rəhməhullah nəyi deyir? Məntiq nə? Deyir, çünki sən necəliyini, məsələn, necə görür, necə eşidir, necə danışır, necəliyini bilmədiyin bir Rəbbin başqa bir sifətini soruşursan məndən. Hı. Özün deyirsən ki, bilmirəm. Bilə bilməzsən, aydındır. Mən də sənə bildiydim. Həqiqətən heç kim bilmir. Yəni sən özün necəliyini bilmədiyi Rəbbin sifətini məndən soruşursan, tələb edirsən ki, necə? Əl-sünnə əl deyək demir ki, orqan. <coughs> Əl-sünnə isbat eləyir, Allah azza və kəllə isbat elədiyinə görə. Allah azza və kəllə buyurur ki, İblis dedi ki, Allah azza və kəllə İblisə deyir ki, qalə ya İblis, Mə mənəəkə ən təscüdə limə xaləqtu biyədək. Ey iblis, iki əlimlə yaratdım, mən niyə səcdə etmədim? İki əlimlə. Hə bu əl biz demirik ki, əl onu görməyə götürsə, onu görmək də bəzəyir. Çünki <laughs> insan da görür. Mən desəm ki, Allah görür, insan da görür. Allah danışır, insan da danışır. Allah eşidəndir, bəli, insan da eşidir. İndi nə oldum mən? Allahı məxluqa bəzətdir. Ona görə cəhmilərdən bəzilər deyib ki, Allah Əl-həy deyil. Əl-həy bilsən nədir? Yəni həyat sahibi. Hətta o da deyil. Niyə? Çünki insan hayda axır. Həyat sahibidir. Əgər mən desəm ki, Allah əl-həy sifətinə, həyat sifətinə sahibdir, yəni Allah diridir, yəni var, var olan insana bənzətdim. Yəni yoxdur. Gör, ağla bax, xərq ediblər. Hər, hər halda bu danışanlar kifayətdir. Quran oxumusunuz tərcümə. Başqa nə yapacaq? yəni siz tutmuşsunuz da İslamda tohidin ruhunu, tohidin önəmini. Sən şiə məsəbində Tovhidə aid nəsə görmüsən? Belə deyim də, tovhidə aid. Və belə deyim, indiyənə cənnəsə oxumusunuz. Məsələn, nə? Elə də kökündən vurmur. Yaxşı, nə? Nə görmüsünüz? Görmüşəm, əşhədə ən la ilahə illallah. Kəlməni demirəm. Məhəmməd. Yo, yo, yo, yo, yo, o demirəm. Yo, dayı. Quranda yo, başa düşmürsünüz. Yo, yo, mən ondan danışmıram. Axirət demirəm. Hə? Əməli olaraq, əməli olaraq. Məsələn, insan la ilahə illallah deyir. Məsələn, insan deyir ki, la ilahə. La ilahə illallah evin qabağından keçir qışqırır la ilə illallah. Deyirsə, hara gedirsən? Deyir, pirə. La ilə illallah deyə deyə gedir. O kəlməni batilləmək üçün. Gedir orada nə inir? Allahdan qeyrisinə qurban kəsir. Allah subhanətələ deyir ki, fəsalli li rabbika vənhar. Rəbbin üçün qurban kəs, Rəbbin üçün namaz qıl. Gedir Allahdan qeyrisinə qurban kəsir. Gedir qəbri tavaf edir. <coughs> deyir ki, ya əl, mənə övlad ver. Misal üçün də, yəni bu ehtiyac yoxdur salamağa. Bu kəlmədən danışmırıq. Biz o kəlməni yaşamaqdan deyirik. Əlinin nəyi var, nə bilirsin? Əli hardan, nə nətər? O məndən soruşma, o onlardan soruş. <coughs> Getdinən ki, qardaş, sən niyə Allahdan? Allah Subhanahu taala deyir ki, "Fələ təd'u ma'allahi əhadən." Allahdan qeysini çağırma. Quranda nə qədər ayələr var. Bu isə Allahdan qeysini çağırmır, heç ümumiyyətlə Allah'a çağırmır. Axırıncı dəfə Hasan ya Allah deyib, heç yadıma düşmür. Hasan ya Allah deyib, heç yadıma düşmür bu. Allah bilbə ki, 20 il bundan qabaq deyib Hasansa, Ondan sonra deməyib. Yəni demək istədiyim bilirsiniz nədir? Ki, polisa sənə ibadət edirəm, səndən. Dildədir, dildədir. Bax məsələn, məsələn, sizin sözünüz bilirsiniz nəyə oxuyur dayı? Məsələn, Mollami gəlir, qəbrin ətrafına yığılırlar. Kişilər də durur, e, ölənin indi tutaq ki, oğlanlardır. Namaz qılmır. Hə? <coughs> Mollami deyir ki, Əl-Fatihə. Əllərini qaldırır, oğlanlar, bütün hamı kişilər əksəriyyəti Fatihəni bilir. Deyir ki, İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəyin. <coughs> Allahım təkcə sənə ibadət edir, hə? Tək səndən yardım. Namaz qılmır axı. o mənasını bilmir. Ha, yox. Yəni demək istəyirəm ki, bu bunun oxşarıdır. Bu dildədir. Bu dildə də deyir ki, iyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəyin. Namazda çünki bilir ki, Fatihəni oxumaq şey məsəlində də vacibdir. Ona görə namazda oxuyur. Biz kəlmədən danışmırıq. İnsan, ə, məsələn, məsələn, Belə deyim də. Bir ömür namaz qılarsan, bir dəfə fikirləşməyəsən ki, nədir? O, kim ki fikirləşir, tövbə eləyir. Kim ki fikirləşir dərindən, əlhamdülillah, subhanallah, hidayət səbəb. E, o, o fikirləşmə onun hidayətinə səbəb olur. Və bir də ki, bugün İslamda elə bir firqə var, lə ilə illallah deməsin. Elə bir firqə tanıyırsınız. Kim lə ilə illallah inkar edir? Hamı deyir, hamı haqdır. Hamı lə ilə illallah deyir. Deməkdən danışmırıq. Lə ilə illallah yaşamaqdan danışırıq. O kəlmədir, didi. Baxın, bu gün, bu gün, mən dedim, Quranda nə qədər ayələr var, insanların yaranma qayəsi tohiddir, kitabların nazir olma səbəbi, peyğəmbərlərin göndəri, İslamın ruhu təməli budur. İslam bundan ibarətdir, tohiddən, Allah ibadətdən. Bir dənə baxın, İslamda olan məhzəblərə, sələfin yolundan, əhlüsün əvvəl cəmadan başqa, kim tohidin qeydinə qalır? Kim tohid keşiyindədir? Kim tohidə dair kitablar yazır, əsərlər təlifləyib, kim dəstər, oturmuşuq yadına tohiddən danışır. Çünki içimiz qanayır bununla. Damarımızda qan bununla axır. Hansı məzhəbdə var bu? Və bizim üzümüz axır. Qutardı. Rahatıq. Ona görə rahat danışırıq. Həm bu dünyada həm axırda. Dəlil Allah Subhanahu ayəsi. Baxın sizin dediyinizə dəlildir. Vallazina amanu Vəllezina amanu O kəslər ki, iman etdilər, siz deyirsiniz ki, bu da iman edir. İman edir. Quran deyir ki, iman kifayət deyil. Yəni, mücərrəd iman, tək iman ki, iman etdim kifayət deyil. La ilə illallah kifayət deyil. Allah subhanət Allah deyir, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا <coughs> O kəslər ki, iman etdilər, sonra وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ Və sonra o imanlarına zülm, şirik qatmadılar. Bax, bunlar əsl hidayət sahiblərdir. Fikir versən, Allah subhanətələ tək imanla kifayətlənmir. Deyir, o kəslər ki, iman etdilər və imanlarına şirk qatmadılar. Ona görə Quranda Yunus surəsindədir deyəsən, ayə var ki, ayə fikir ver bir dənə. Ayə fikir ver. Deyir, insanların əksəriyyəti, azı yox, insanların əksəriyyəti Allaha şərik qoşmadan iman gətirmir. Yəni, iman gətirir, amma şərik qoşar. Əksəriyyəti Bax, bu gün ümmətin alına əksəriyyət Allaha şərik qoşmadan iman gətirmir. Bir dənə firqə gətir, tam rahat danışırıq da. Ha, çünki bilirsən, niyə heç nə gizli deyil, hər şey göz qabağındadır. Bir dənə firqə gətir, sələfdən qeyri, tohid əhli olsun. Tohid əhli, əməldə tohid və sünnət əhli, dildə yox. Əməldə tohidi yaşasın, tohidi həyatının əsası, dəvətinin təməli eləsin. Oturanda duranda ondan danışsın, onunla yatsın, onunla dursun və onunla nəfəs alsın. Və öləndə də onun üzərində ölsün. Yoxdur, belə bir tapa bilməyəcəksən. Biri hakimiyyətdən danışır, xavarislər, kresko dav davası edir. Biri imamətin görə aşiqləridir, şirk içində batıb gedir. Ömər, ö, ö, e, şey, o da hələ kresko davasıdır. Niyə o birinci kəlmədir, bu birinci kəlmədir. Biri sufi oradan özü üçün axmaq bir proqram qurub, şeyx, şeyxindən proqram alır zikircad, daha mən namaz qılmıram, niyə yəqinlik dərəcəsinə çatmışım? Sufiliyin axmaq təriqətləri. Biri oradan axır. Tohid əhli bir dənə firqə gətir. Tohid, subhanallah, bir dənə söz deyirəm. Bizə bugün <coughs> dünyada olan bütün firqələr, vahabi deyir, demir. Deyir. Niyə görə? Niyə görə? Muhammed ibn Abdülvahabın tohid dəvətinə görə. Bizi bugün tohid əhli olduğumuza görə tən eləyirlər. Gör nə gündədirlər. Ha, var sizlərə də deyirlər də. Yəni ehtiyac yoxdur ki. Yo, o, o cahillər ola bilsin dirinə görə oxşadır. Ola bilsin onlar da saqqaça, əqili təmiz ayrıdır. Hmm. Demək istədiyim onların məsələn dəvətin əsası təvhid deyil. Onların dəvətin əsası var bəzi məsələlər, cihad hakim odur. Təvhiddən maşın bir dəfə biz. Biz dayı bu gün Havarizlərin yanında təvhiddə onlar bizə gülürlər, ha buna bax, e, təvhiddən təvhiddən danışan vaxtı deyir, bir hakimiyyətdən danış, Kristus əsas odur deyir. Bir dənə bu gün təvhiddən Bax, Muhammed ibn Abdülvahab, <coughs> Muhammed ibn Abdülvahab, rahmanullah, yazdığı bir dənə kitablara bax, tən eləyirlər ha. Yazdığı kitablara bax, daha Xomeyni kimi kitab yazmıyor, bax, ağızdan daşdan yardım ediləmək, şirk salimdir bizdə. Yazdığı kitabların adını deyirəm və risalələrini. Lə iləhə illallah, onun şəhətləri, fəziləti. Kitab-ı Tevhid. Öyle kitablarında demiyorlar ki öz kəlməsi olarak heç nə qoymuyor. Ayə və hədisləri yaxın. Kitab-ı Tovhid ayə hədislərdən ibarətdir. Tovhid kitabı. Tovhidə dair ayə və hədisləri toplayıb. Usul-ü sələsə, din, rəd və peyğəmbər hansı ki qəbirdə sual veriləcək. Kəşf-i şübuhat. Var. Kəşf-i şübuhat qəbirə ibadət edənlərin şübhələrinin rəddi. Bu insan <coughs> tohid üçün yaşayır. Və onun övladları və nəvələri, hətta mükünəzə onun kitablarını şərh ediblər, Tovhid kitablarını. Və öldürüblər nəvələrini. Hətta biri Tovhid kitabını e, tam şərh eləyə bilməyib, yarımçıq qalıb, öldürdülər deyənə. E, yox, suflər zadlar, hansı ki Tovhidi, şiyələr zadlar Tovhidi sevməyənlər. Əxi, əhlüsünnə daima bununla tanınır. Daima əhlüsünnəyə tən edilir. Cürbəcür adlarla, vahabi, zad, belə-belə şeylər. Tən, bu gün əhlüsünnədən, da, neçə yaşınız var? Siz neçə ildir namaz qılırsınız? 7. Əlhamdülillah, vallahi tam əminliklə bunu bil, nə sən, nə mən, nə də burada olanlar, heç kəs ömrümüzün axırınacan bu dəvət üzərində əhlüsünnədən qeyri başqa bir şey görməyəcəksən. Tohidə çağıran və tohidlə yaşayan. Başqa bir şey tapa bilməyəcəksən, yəni axtarma. Hələ bir şeydən başla. Hətta mən, <coughs> hətta mən demişəm sizə, universitet və ərəb dilinə xəttim yaxşı olduğuna görə Daskada universitetdə <coughs> uşaqlar həmişə Bismillahirrahmanirrahim yazırdılar. Bir-bir dasqanı təmiz siliblər, jublar, təmizlədilər. Uşaqlardan biri mənə dedi ki, şan, dur, orada Bismillahirrahmanirrahim yaz, xəttin yaxşıdır. Mən də durdum, yazdım, fələ tədu, və ənəl məsəcilə lilləhi, fələ tədu mənallahi əhədən. Məscidlər Allah aiddir, Allahdan qeyrisini çağırma, Allahdan qeyrisinə səslənmə, Allahdan qeyrisinə dua eləmə. Bu ayəni yazdım, amma bilə-bilə yazdım. Oturan kimi, batır axı. Tovhid iynə kimi batır. Niyə narahat olursansa? Sən fəxrləməlisən ki, qardaş, Allah razı olsun, Allah razı olsun, fələ təd'u ma'allahi əhədən altında iyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstənidə yaz. Düzdürmü? Sən bu deməlisən mənə. Oturan kimi tələbələrdən biri, adını çəkmirəm, qahdi dedi ki, <laughs> belə elədi, belə elədi. Yazmağa başqa ayət almadı. İki kişisən. İki kişi müsəlmansan, özü müsəlman deyirsən də yazmağa başqa ayə tapmadım. Özü ayələri bölüblər. Bu, bu ayələr Vahabilərin ayələri. Bunlar belə deyirlər də. Bu indi tələbə qanmazdır. Nəysə getdi. Müəllim girib içəri. Girib belə baxır. Belə olma Allah. Kim yazıb bunu? Göstərdilər məni sən. Fikri. Deyir, nə demək istəyirsən? Deməli, ayə ona nəsə deyir. Mən ona deyirəm ki, ayə sənə nəsə deyir, Deyir, sən nə deməsin? Deyirəm, mən demirəm, Allah Azza və Cəllə deyir. Çünki kəlam mənim kəlamım deyil axı mən sənə deyim məsələn. Mən orada öz sözümü yazsam, sən mənə deyərsən ki, nə demək istəyirsən? Mən deyərdim ki, o, deməli, o sənə nəsə deyir. Deyirsə Allah Azza və Əxi, bu bilsən nəyin dəllidir? Tələbə olsun, müəllim olsun, yaxlı yoxdursa, qoca kişi olsun. Xəmirləri belə yoğurur, tovhid batır. Xoşları gəlmir, Quranda ayələr var. Quranda açıq aydın ayələr var ki, ya Muhammed, onların yanında fikir ver, onların yanında Allahı tək olaraq Zikr etdinmi, üzləri qırışar, qəzəblənər və üz çevirib dönərlər. Allahdan qeyrilərinin adlarını çəkdim, fərəhlənərlər. Ha, həmin şeydir. Bugün əhlüsünlə kimin yanında tovhiddən danışır? Qızı alır. O, o, o, bax, bir dənə problem, bax, bir dənə söz deyirəm sizə. Gedin bunu praktikadan keçirin. Kimin, kimin, heç nə eləmir, heç nə eləmir. Otur, otur, otur. Bax, iki dənə şiyə. Sən də otur yanında. Bax, vallahi, praktikadan keçirin. Yüzdə yüz təminat daha bu. Otur, başda söhbət eləmək tohiddən. Yalnız tohiddən. Çox yox. Gör 10 dəqiqə səbirliyəcək elə. Yox, açmayacaq. O saat dinlənəcək. Nə demək istəyirsən? Ə, mövzunu dəyiş. O, şimdi bilirsən nə var? Tohiddə e, belə çox-çox lə ilə illallah deyirsən. Qədrxumda bilirsən nə oldu? və biri qadir deyir ki, bura bax, gör, yaman lələ illallahdan naşirsən. Peyğəmbər yataqda kağız istəliyə qələm. O da gün desə də sən. Nə nədən naşirsən nədə? Fikir orada sahabəni söhbəkdə. Çünki bu, bunu maraqlandırmır. Bir dənə problem danış. Gör, əxil, gör necə reaksiya verirlər. Bu bilsən niyə belədir, əxil? Çünki nəfs qəbulləmir bunu. Nəfs qəbulləmir, qardaş bunu. Qəlbdə yoxdur bu şey. Ona görə yenə yəni də deyirəm, dəvətinizi qurun tohid üzərində, nəsə tohiddən söhbət ilə. Çünki bunun bərəkəti var Allahın sinində. Ona görə Allah subhanətlə Muhammed ibn Abdullahabın dəvətinə bərəkət vermişdi. Ta bu günə sən. Və Allahın hikmətindəndir ki, elə o Kəbədir və qeyri yerlər də tohid əhlinin əlindədir. Əlhamdülillah. Və heç bir şirk yoxdur o ölkədə. Hansı ki, tən dilində. Gedirsə, hər şey tərtəmizdir. Hər kəs Allah ibadət edir. Yəni, sən nə istəyirsən? <coughs> Məsələn, Qiyamət günü Allah subhanət alan qarşısına çıxacam, Allah subhanət alan mənə xitab eləyəcək ki, ey qulum, nə üçün məndən birbaşa istədi? Get gir cəhənnəmə, hansı ağıl sahibi bu qəbul eləyər ki, belə şey ola bilər? Mən əlhamdülillah namazda dua edirəm ki, iyyəkə nə'budu və iyyəkə nəsədə. Ərəblə iyyəkə yalnız və yalnız sənə ibadət edirəm və yalnız və yalnız səndən yardım diləyirəm. Qutardı və bunu yaşayıram. Bu sələfin dəvətidir və əhlüsünlə yoludur. Bu məsəb deyil, İslamın özüdür. Necə Allah subhanət hala deyir, Qad təbəyyənə rüşd minəl xayb. Fəmən yu'min billəh فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتُ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ Fəqəd istəmsək bilə urvətil vutqa ləmsam eləhə. Kim, kim tağutları, yəni Allah qoşulan şərkləri inkar edib, tək Allaha iman etsə, lə iləhə, inkar etdin, illallah, yalnız Allah. O, qopmaz bir ipdən yapışmış olar. Qopdan bir, qopmaz bir ipdən. Ona görə İslam budur və salam qutardı. Yəni, başqa heç nə fikirləşmək, nəsə araşdırmaq, ərəb dilini bilmək, heç nə lazım deyil. Ona görə Quran bir cəmiyyətdə çatırsa, tohid məsələsində kifayət deyərik. Əgər bir insan Quranı oxuyursa, ona kifayətdir tohid məsələsində xüsusən. Ola bilər orada namazın rükətlərini bilmir, yoxdur. Amma tohid məsələsində kifayətdir Quran sənə. Quran üçdə biri, yəni 6 mindən çox ayədir, 2 mindən çox ayə tohiddəndir. 2 mindən çox ayə. Qardaş gələn, mən şeyləri kesmişəm də. Bu qardaş yəni ibarət eləyir, prosto nəfər başa salmır. Yəni başqasından istəmir də. Başa düşdün? Hə. Prosto belə görünür, belə bilir. Söhbət ondan getmir. Bu cürdə həyatda, ticarətində, işində, evində düz bir istiqamət götürüb onunla gedir. Yox, başa düşdüm. Söhbət belə deyil. Bax belə deyil. E, mən məsələn mən tutaq ki, sabah e, gedim bir dənə belə qəribə bir dənə firqə seçeyim özümə. Və deyim ki, yox, mən təkcə heç nəyinə qarışmıram. Düzdür, mən bu firqələrəyəm. Amma yaxşı, bax, belə deyilən şeydir. <coughs> Bugün qardaşın namazda bir problemi olanda təbii ki, kimdənsə soruşur və ən azından gedir mənbə çıxır bu müstehidlərin risalələrinə. Məsələn, namazda filan şey namazı pozulmu, dəst namazı pozulmu. Bunlar hamısı şiə məsəbində şiə alimlərinin nələrindən götürülür? Risalələrindən. Onlar bu dediyim haldadırlar, ya halda deyirlər. Yəni şirk üzərindədirlər, üzərində deyil. Qardaş onu verir ki, görməzdir. Yox, qardaş, qardaş. Qardaş, qardaş. Özü şərik qoşmasa da, şərik qoşan müşrikə tabu olur. Yəni ən azından onun risalesinə gedir. Onu təqlid edir də. Bir kiməsə təqlid eləmir. Yox, ola bilməz axı. Ola bilməz. Şiə məzhəbində Şiə məzhəbi ilə gedirsə, təqlidçi sənədi var. Məsəl üçün heç kimi şeylə alınmır. Sən onu sən izah edirsən namazda bir şey qardaş dedi ki, nəsə bir şey onda kimdən soruşursun? Həndə o şeydən soruşursun. Bu, bu biznesdir, belə pis özünə təsəllidir ki, sən bu məsəbdəsənsə, yəni mən şəxsdən, fərddən danışmıram. Mən məsəbdən danışıram, özə şeydən də danışmıram, heç tək. Hmm. İslamdan, əhlüsünlə müqabilində olan bütün məsələlərdən danışıram. Hamısı tohiddən uzaqdır. Və hamısı tohid əhlinə düşməndir. Məhz tohidə görə. Məsələn, sufilərə heç şiə demirəm. Şiə və xüsusən də şiələrlə sufilər. Nə qədər kitabları, yəni mənim öz evimdə nə qədər şiə kitabları var ki, əhl-sünnətə rəddiyələr. Hansı mövzuda? Tohid məsələsində. Vahabilər deyir ki, Allahdan qeyrisindən yardım diləmək olmaz. Şübhə, yox. Birinci şübhə. Kitabın adı Vahabilərin şübhəsi. Birinci şübhə, şübhəyə bax. Gör şübhədir. İslamın əsası deyir. Vahabilər deyir ki, Allahdan qeyrisindən yardım diləmək olmaz. <coughs> Şübhənin cavabı. Yəni sən deyirsən ki, Allah gör nəyə cavab verir bu adam? Nə gündədir? Yəni bu İslamla müharibə aparır. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi dəvətinə cavab verir. Hə. Sonra Vahabilər deyir ki, <coughs> e, Əlidən övlad diləmək olmaz. Bunun cavabı. Vahabilər deyir ki, Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək olmaz. Bunun cavabı. Onlar deyir ki, Allahdan qeyrisə Allah. Tohidlə müharibə aparır. Tohidlə savaşır, mənə savaş, Allahın dininlə savaşır. Allah azza və cəllənin dininlə savaşma olmaz. Sən Allah azza və cəllənin savaşırsan. Allahla savaşırsan sən. Allahın dininlə savaşırsan. O sənə məsəl bu İslamdır. Sən İslamla savaşırsan. Sən özün də özü elə bilir ki, İslamdadır. Xəbəri yoxdur ki, İslamla savaşır, tövhidlə. Axı mən bir şey deyim, bax. Keçə gündüz oturub bu mövzuda kitablar yazırlar ki, tövhidə qarşı necə rədd. O bayaq ki, deyirsən, məsələn, din sizə nə bilim, müşrikə mən təbliğ eləmək filan bəs məsələn. Mən bu namaz məsələsində sözün düzün, mən sözün düzün deyirəm. Ay əlim açıq oldu, ay əlim bağlı oldu filan. Sözün düzün ona çox belə Həm biz də ondan danışmırıq, soyuqdan danışırıq. Ay soyuq, onda təqlid nə olan şey? Bax, məsələn, tutaq ki, <clears throat> Quran-ı Kərimdə var ki, deyir, yaxşı kəs, ya, ya belə, mən təqlid yadımda deyil ki, o, o kəs deyil ki, üzünü gün çıxana yaxud gün Bəli. batana, yaxşı kəs o kəsdir ki, başlayır sadalamağa. وَلَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ Yəni, mən Allah şahid ki, həmişə elə şeyləri fikirləşmişəm. Çünki, çünki bu, nə bilim, bu alim belə dedi, bu birisi alim belə dedi, o birisi alim belə dedi. Düz deyildir, kimdənsə öyrənməyinə öyrənirsən, o namazı necə qılın, üzü qıbləni necə tutun filan. Amma Qurana görə, Qurana görə yenə əsas mən elə başa düşmüşəm ki, əsas sənin niyyətin, əməlin saf olsun. <clears throat> Tutaq ki, mən özümə hə deyim ki, mən sələfiyəm, amma əməlimdə yaxud niyyətimdə defekt olsun, o da bilim. Sən da, e, yəni o əməli zahiri, o görüntü cəhət sözün düzdür. Yox, indi mən bir, bir şeydir də, mən sualda iki tərəfli cavab birinci tərəf o kəs ki, deyir, mən sələfiyəm, tohid əhlidir. Amma indi qəlbi belə, qardaş, biz qəlblərə hökm verməklə cavab deyil. Məsələn, indi burada kim bilir ki, <coughs> mən nə niyyətlə dəvət edirəm? İndi aydındır ki, Allah üçün də misal olaraq da. Yəni heç kəs heç kəsin qəlbini bilmir. Biz zahirə görə hökm veririk. Yəni o qəlb məsələlərini biz girmirik. Amma qaldı ki, o siz ki deyirsiniz, <coughs> əgər qəlbim Allahla bağlıdırsa, sırf ixlasla Allahı ibadət edirəmsə, Və onu öz hissiyatımla eləmirəm. Mən Qurana malik. Başa düşdüm. Yox, yox, siz deyirsiniz ki, mənim qəlbimdə ixlas var. Qəbul edirəm hə, və inanıram da ki, elədir. Heç şübhə də eləmirəm inşallah. Amma sözümün canı odur ki, dayı. Bax məsələn, əməllər ki var, istər namaz olsun, istər ümumiyyətlə dində bütün əməllər. Hər bir əməlin qəbul olunması üçün iki dənə şərt var. Birincisi niyyətdir. Yəni. Birincisi niyyətdir, şəfsiz şübhəsiz. İkincisi Hamısında dəlli var Quranda. İndi istəmirəm bir-bir sadalayım vaxt çıxar. İkincisi peyğəmbərin şəriətinə tabiçilik. Çünkü məsələ, baba misal deyim, primitiv, primitiv, primitiv bir misal deyim. Orada problem çıxır da. Da primitiv bir misal deyim. Mən mən deyirəm ki, sən o birisi belə deyir, bu birisi belə deyir, bu deyir mən Da, da, primitiv bir misal, primitiv bir misal deyim. Mən məsələn deyirəm ki, zöhr namazı qılaram. Mənim niyyətim yaxşıdır, Allah Azza və Cəlləəni çox sevirəm və zöhr namazını 8 rükət qılınan. Namazı isə yox, 5 rükət qılsan, namazın batildir, batildir. Niyə? Çünki sünnətə tabi olmadın. Allah Rəsul 4 rükət qılıb. Bir rükət, çünki sən istəməklə deyil axı. Amma qaldı ki, siz deyirsiniz, bu deyir ki, mən e, bu dindəyəm, e, mən Muhammedin yolundayam, bu deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, mən Allah Rasulunun sünnətinə tabiyəm, bu deyir ki, mən <coughs> əlbeytə tabi belə, artıq onun cavabını mən verdim. Beyaqla söhbət elədiyim budur ki, siz araşdıra bilməsən də, yox, kökə yox. Bax tohidə. Yəni, mən məsələn belə bir sual deyirəm, belə bir normal düşüncə nə düşün? Bugün şiə məsəlini hamı görür. Tohidə qayıdıram, deyin nəsə. Çünki mən başqa məsələ əl bağlamaqdan danışdım mən. Hə? Yox, yox. Mənə görə əl bağlamaq mövhür məsələsi bura ən toxta mövzulardır, üzr istəyirəm. Ən belə səviyyəsiz mövzulardır. Bu nə mövzulardır biz danışırıq? Hə? Çünki tohi... Bir dənə daha, bir dənə daha, başa düşdüm, bir dənə mən nə idim istəyirəm. Demədin, amma təqlidə görə mən ona gətirdim. Siz deyirsiniz, deyirsiniz qardaş. Siz deyirsiniz ki, Yəni, mən haradan bilim ki, bu Allah Rasulunun sünnətinin tabiri ya bu. Ha, Bax tohidə. Hansı düz yoldadır? Bax məsələn, bu ki, şiyə məzhəbi öz şirki ilə necə Rasulullahın şəriətinin tabi olan bir məzhəb ola bilər? Necə bu gün şiyə məzhəbi şirki ilə ham bilir da, bu məzhəb şirki qulluq eləyir. Bu məzhəb şirki qulluq eləyir. Bu məzhəb tohidə qarşı müharibə bayrağı qaldırıb. Sələfə zada yoxu, tohidə qarşı müharibə elan edib. Bugün şiə aliminin yazdığı 20 kitabdan 19-u tohidə rəddir. Tohidə, tohid ayələrinə rəddir. Bu məzhəb necə Allah Rasulunun, hansı ki 13 il Məkkə müşrikləri ilə o tohidə qura mübarizə apardı. O tohidə görə Məkkəni tərk elədi. O tohidə görə yaşadı, o tohidə görə öldü. Necə ola bilər ki, bu məzhəb e, Allah Rasulunun şəriyyəti olsun? Bəs ona görə biyaqları tovhiddən danışıram ki, o insan ki, ayıra bilmir, deyir, mən nə bilim, bu ə, Peyğəmbər belə qılıb, bu belə qılıb, mən nə bilim ki, bu Allah Rasulunun şəriyyətinə tabidiyə bu, onda qayıt əslə, tovhidə qayıt. Bax, hansı, necə məsəb demirlər, hansı firqə tovhidi yaşayır? Kim tovhid əhlidir? Çünki tovhid haqqı batildən ayıran ən gözəl ən əzəmətli və ən açıq meyardır. Və salam, qutardı. Tohid haqqı batildən ayıran ən gözəl meyardır. Mən durum sənə deyim ki, hədis gətirim ki, Allah Resulü əlbağlıqdır. O <coughs> özündən bir də hədis gətirəcək. Misal üçün deyirəm, yəni, sən bunu heç sənə gedə bilməyəcəksən. Amma sənə tohid çatsa, sən biləcəksən ki, bu məzhəb şirki özü üçün din edən və tohidə qarşı müharibəni qabağına məqsəd qoyan bir məzhəb Allah Rasulunun yolu ola bilməz. İstər namazı ilə, dəvəti ilə, hər şey ilə. Ola bilməz. Bütün bir, indiyə necəndə Hüseynin qatillərini axtarırlar. Hər həmdə tapa bilməyiblər. İndiyə necəndə eləm axtarırlar. Qutarlar. Qutarlar. Yəni, bir sən nədir var? Bəzi məsələlər var ki, biraz belə, e, necə demək, <coughs> bəzi məsələlər var ki, insan görür ki, burada nəsə siyasət var kimdənsə siyasəti var, istifadə eləyir, nələrdənsə, yəni bilsən, yəni nə bilim, Allah, Allah hidayət versin yəni. Yəni demək istədiyim budur ki, biz yalnız və yalnız insanlar tohidə çağırırıq. Və salam. Və deyirik ki, rahat dinlə, tohid nəcat kəmisidir, o kəmiyə minə qurtulacaq. O kəmidən geri qalan batacaq. Bizim şüarımız budur. Hansı ki, İslam buna görə gəlib, bütün insanlar buna görə yaradılıb. Məsələn, deyirlər ki, bəzən <coughs> bu tovhid, yəni sizin məzhəb 300 ildir yaranıb. Yəni, Muhammed ibn Abdülvahabı deyir. O insan bədbəxtdir bu sözü deyən, onun əqdədən xəbəri yox. Bizim məzhəb, bizim məzhəb insansan yaranıb. Adəm əleyhissalamın yaranması ilə bir. Göylərin və yerin xəlqi ilə birlikdə göylər və yerlər Allah ibadət üzərə yaranıb. Adəm əleyhissalam Allah ibadət üçün. Bizim məzhəb ki demirlər, bir məzhəb deyirlər də, təvhid əhli. Göylər və yerlər yarananda yaranıb bu. Bütün peyğəmbərlər buna dəvət edib. Bir adam bir adam Muhammed ibn Abdülvahabın hələm indiyənəcən bir şeyini gətirə bilmir təvhiddən başqa. Tohiddən başqa, yəni özü tohiddən başqa, özündən qabaqki alimlərdən danışır. Tohiddən başqa. O da niyə görə tohid? İndi sual verə bilərsən. Niyə görə məhz belə tohiddən çox? Çünki yaşadığı cəmiyyətdə sufilər basmışdı, xurma ağaclarından, üzr istəyirəm, uşağı olmayan qadınlar xurma ağaclarını qucaqlayıb xurma ağacından övlad istəyirdi. Bu da bunu görürdü yazıq. Rahiməhullah. <coughs> Təbii ki, bu şəraitdə böyümüşdü, doğulmuşdu. Və bu şəraitdə də, yəni bu şəraiti görürdü. Ona görə hər insan öz şərfi, məsələn, biz niyə görə bu şeylərdən danışırıq? Çünki cəmiyyət bizdən bunu tələb edir. Hər insan öz cəmiyyət, bu da başladı, tovhidə da, başqa kitablar da var, namaz haqqında, namazın şərtləri əsas kitablar tohidə qulluqdur. Bu insan başqa, o da, məsələn, kitab-ı tohid, ən əsas kitabı kitab-ı tohiddir, heç nə yazmayıb. Bölüm açıb, məsələn, kitab-ı tohid necədir? Olsaydı, məsələn, az tərcümə gətirərdim, bölüm açıb, məsələn. E, insanlar, məsələn, Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək olmaz. <laughs> ayə, bu barədə nə qədər ayə varsa, ayələr, nə qədər hədis varsa, hədislər. Qutardı, ayə hədis. Sonra, e, Dua edəndə yalnız Allaha dua et. <coughs> nə qədər ayə var? Ayə, nə qədər əcəb? Kitab bundan ibarət, ayədir. Deməli sən ona görə indiyənəcən kitab-ı təvhidi heç kim rədd, yəni rəddiyə yazmaq istəmir. Çünki kim rəddiyə yazsa e, Quran da rəddiyə. Muhammed ibn Abdullah rəddiyə yazmayacaq. Aynen. Kim rəddiyə yazsa Quran və sünnəyə rəddiyə yazacaq. Elə ki, mən məsələn qalxıram ki, Muhammed ibn Abdullahabın kitab-ı Tobindən rəddiyə, onun da onda bir dənə kəlməsi yoxdur. Bir dənə kəlməsi yoxdur orada onun. Hələ ayə ilə başlayır. Kitab ayə ilə başlayır. Açırsan nə kitabı? ayə ilə başlayır. Hə, tovhid, tovhid ayəsi ilə. Deməli, mən indi başlayıram, əvzu billə Allah sıxınıram belə əməldə, yəni misal, yəni <coughs> rəddəyi yazmağa. Otururam, ayə. Fələ təd'u ma'allahi iləhən əxər. Allah, Allahla yanaşı, heç bir ilaha dua eləmə. Ola, mən bunu necə rəddəyi yazmayı? E? Oturur həftələrlə fikirləşir ki, bu ayə necə rəddəyi yazım ki, Allahdan başqasına səslənmə. Necə rəddəyi? E- indi necə rəddiyə tapmamışdı, indi tapıblar rəddiyə. Şüşədə təzə rədiyyə tapılır. Deməli deyir ki, <laughs> deyir ayə deyir ki, deyir siz bilmirsiniz ayə mənasını. Ayə deyir ki, Allahla yanaşı başqasına səslənmə. Yəni <clears throat> məsələn, mən deyirəm ki, ya Allah, ya Əli. Allahla yanaşı əlini çağırdım. Bir də deyir, Allahı demirəm, təkcə deyirəm ki, ya Əli. Yəni, Allahla yanaşı olmaz, amma təkcə əlini olar. Xəstə, yəni. xəstə, get özünü ahluğu müalicə elə. Ya özünü axmaqsan adama deyirlər, ya demə axmaq yerdə qoymuşsan. Bu bir səndə yoxşuyur. Bu Quranda ayə var, anatıba uf demə. Biri anatı, anatasına şillə vurur. Deyir Quran deyir ki, uf demə. Mən uf demədim ki, mən şillə vurdum. Quran ufu niyə qeyd edilir? Necə İbn Abbas deyir. Deyir çünki ondan da yumşaq şey yoxdur. Bütün ana bir şey deyir ki, uf, Allah bunu qadağan deyirsə, ən kiçiyini, deməli ondan böyük olanlar girir o qadağanın içinə. Allah Subhanahu taala əgər hətta Allahla yanaşı qeyrisinə dua eləməyi qadağan edirsə, Allahı qoyub kənara, ya mehdi, haradasən gəl imdadıma. Bu necə? Aydındır? Ona görə bu kifayətdir. Yəni, ibrət alan üçün, haqqı axtaran üçün bu kifayətdir. Yəni, gelib otursun, Quran oxusun. Bəs Heç kimə qulaq gelib otursun, Quran oxusun. Allahın haqqı tapacaq. Və sonra da gözlərini açsın və baxsın cəmiyyətə, görsün kim İslama çağırır, kim İslama qarşı müharibə eləyir. Müharibə açıq aydın. Açıq aydın müharibə. Yəni, bu qardaşla tanıyır. Müharibə. Qardaş yəni. Mən qardaşın səmiyyətinə tam inanıram. Ha, vallahi. Fəqət nəsihət. Ya falan kəs, mənə kömək ol deyənlərdən deyil. Başa düşdüm. Amma o deyənləri də pis fikirdir. Amma o, o şeyi deyən, deyən məzhəbdədir. Tanıyır bunlar. Və bu məzhəb, məzhəb olaraq tohidə müharibə elan edir. Amma bizdən mən şiyələrin də içində otururam, görürəm belə düşmən mövqeyi var, e, belə ironiya ilə danışmaq, hələ filan kəs azıb filan kəs. E, birincisi, yenə <coughs> də siz bir şey deyirsiniz, deyirsiniz ki, düşmən mövqeyi. <coughs> Bu düşmən mövqeyi zad deyil, yenə yəni də deyirəm. Hələ siz göstərə bilməzsiniz ki, bir bidət əhli başqa bir bidət əhli ilə problemi olsun. Bu gün bütün bidət əhlinin işi bizi nədir? Və mənim şəxsim nə deyil? Mənim şəxsim nə deyil? Yəni, Allahın dini ilədir. Tohid nədir? Müharibə də elan eləmək deyəndə ki, avtomat nazadına yox. Yəni, kitabla, elmlə, məsələn, oturur, gecə gündüzünü sərf edir, tohidə qarşı rəddiyələr yazır ki, Allahın dininə qarşı müharibə elan edir, qələmi ilə. Biz bundan danışırıq. Biz özdə şəxslərdən danışmırıq. Biz danışırıq məzhəbdən. Qardaş, mənim Qardaş, əhlüsünnədən hansı Ümumiyyətlə, əhlüsünnəyə görə şiə ilə rafisi ayrı şeydir. Hər şiə rafisi deyil. Bu geniş məsələdir. Hər şiə rafisidir. Fəqət. fəqət. Çünki, <coughs> amma bir o şəxs ki, artıq bu məsələnin içindədir, rafisidir, artıq dediyim vəsiflərdir, əhlüsünnədən, alimlərdən bir qismi ümumiyyətlə onları əhli qiblədən saymır. Dindən saymır. Niyə görə? Çünki baxın, məsələn, biri deyir ki, axı o la ilə illallah deyir. Məsələn, qardaş dəstəmaz aldı. Sonra dəstəmazı pozula bilməz? Təbii ki, pozular. Necə? Dəstəmazı pozan bir şey hasıl olsa, dəstəmaz pozuldu. Bir deyir, la iləhə illallah, sonra gedir Allaha şəhid qoşu. Pozuldu. Yəni, belə deyir, girdi İslama, lor dində deyək. La iləhə, o İslamdan da çıxdı, dindən döndü. Qutardı. Hətta Quranda ailə, məsələn, bizi, bizi lağa sarır. Lağa qoyurlar da, tovid əhli olduğumuza görə sırf. Nə qədər öz qulağımla eşitmişəm, sırf tovid məsələsində bizi <coughs> lağa qoyurlar. Yəni, din ilə və tovid əhli ilə, tovidlə istehza eləyirlər. Hə? Quranda ayələr var ki, siz Allahla, onun ayələri ilə, onun rəsulu ilə istehza mı edirsiniz? Üzr istəməyin. Siz iman edəndən sonra kafir olursunuz. Hətta üzr qəbul edin Allah. İman etdiniz, sonra kafir olursunuz. Yəni, bunu bilin ki, bir insan o demək ki, iman. Quranda ayələr var. İlləlləzin əməlu, thümmə kəfəru, thümmə əməlu, thümmə kəfəru. O kəs ki, iman etdi, sonram kafir oldu. Sonram yenə də iman etdi, sonram kafir oldu və küfrü üzərində öldü. İnsan həyatı boyunca 10 dəfə dindən çıxıb dinə girənlər. Belə deyil ki, bizə siz, ola bilsin, öz düşüncəviz nə deyirsiniz ki, bu iman etdi, deməli, yox, insan ola bilər, iman edir, hə, namaza başlayır, hə, Məzhəb nə görür? Öyrənir, ya Hüseyin, ya filan. İki gündən sonra dindən çıxdı. Müsəlman sayılmır. Dindən çıxıb bu adam. Mənə, mənə görə yox, Quranla Allahın dini budur. Allah subhanət o Quranda deyir. Neçə dəfə ayədə zikrləyir ki, iman etdi və kafir oldu. Sonra iman etdi, sonra kafir oldu. İnsan həyatı boyunca 10 dəfə dindən çıxıb dinə girə bilər. Dəstəməz misalı kimi. O demək deyil ki, dinə girdi, qutardı. Biz, vallahi biz düşmən mövqeyində deyilik. Biz istəyirik deyənə deyirik. Mən niyə görə boğazını zırıram? Allahın dininə görə. Mən onu söymürəm ki. Mən ona, mən ona deyirəm ki, nəcət qapısı budur. Hər cür göstərir, biz, biz ailər var ki, Quranda isə onların üzərində vəkil deyilir. Biz onların üzərində vəkil deyilik ki. Fəqət nəcət qapısını göstərir Quranla. Allahın deyir və deyirik ki, bu nəcət qapısıdır. Bu nəcət gəmsidir, tohid. Və göstəririk ki, budur. Allah arasını yonu ol. Gəl, müvahid ol, tohid əhli ol, müşrik olma, Allah şərik qoşma. Mən səni pis şey çalırmam, şirkə çalırmam. Demirəm ki, səni, gəl mənim burada bir dənə pirim var, Oradan pul qazanıram. Gəl o tavaf ilə əhlivi də çağır. Ki, biraz pul yap. Pula dəvətləmirəm ki səni. Səni saf Allahın dininə dəvətləmirəm. Doğrudur. Deyirəm ki, alnığı Allah üçün yerə qoy. Fəqət. Gedirsən pirə, özüm görmüşəm Mir Mövsümdə, <laughs> fırlanır, arvad, uşaq ağlayır. Ağlayır. Ömründə bir dəfə alnı yerə qoyub, Allah üçün ağlamayır. Niyə? Çünki bilmirəm, ümumiyyətlə, tovhid nə olan şeydir. Biz onu çağırırıq ki, ay anam, ay bacım, o, o üçün ağlama da, alnını yerə qoy, Allah, dua elə, gözün tohid üçün yaşarsan, şirk üçün yox. Məsələn, ölmə çağırmıram ki. Bir dənə bizim hissəyimiz budur. Bizim bir dənə, bax, biz ona görə dayı deyirəm ki, bu firqələrə <clears throat> baxsaz, biz ona görə deyirəm, sufilər hərə bir təriqətə çağırır. Nurçular, Sayıb Nursi Bədüzləminə tabiçiliyə çağırır. Bektaşilə Hacı Bektaş Bəriyə, bəriyə çağırır. Nə bilim, <coughs> Naxşibəndilər e, Şah-ı Naxşibəndiyə çağırır. Bunlar Xomeyli Lənkəra hərə birinə təbildə çağırır. Şirkəzada da dəhşət şeylər. Biri oradan xavaricilər çağırır, nə bilim, <coughs> Kreslo davası eləyir oradan. Hər bir şeyə çağırır. Bir dənə bax, bir nəfər oturmuşum burada. Əhl-i sünnə, tohiddən və sünnətdən başqa nəyə çağırır? Bir nəfər barmağını qatdalasın ki, qardaş, bax sən filan şeyə çağırırsan, sənin məqsədin var. Hətta biz heç bir şəxsə təqlidə də çağırmırıq. Əhlüsünnəyə görə mütləq təqlid yalnız Allah Rəsulundadır. Alimlər, məsələn, əhlüsünnəyə görə bir alimi təqlid etmək haramdır. Qətiyyən. Qətiyyən. Biz alimlərdə necə istifadə? Allahın ayəsi ilə. Fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmədiklərinizi zikr əhlindən soruşub öyrənin. Niyə? Həl yəstəv, qul həl yəstəvillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Tək şey heç bilənlər də bilməyənlər bir olar. Onlar elm əhlidir, biz elm əhli deyilik. Quran və sünnə üzərində istihad edir, hökm verirlər. Və biz o hökmə tabe birinə yox, bütün alimlərə. Hətta bizdə təqlid belə Allah Rəsulundadır. Yəni biz iki dənə şey çatdırırıq. İki dənə şey. Əhl-i sünnətin dəvətin əsasıdır. İki dənə şey. Bir, tövhidə, <clears throat> yəni muvahhid ol, yəni la ilahe illallah. İki, Allah Rəsulunun sünnətinə, yəni sünnət əhli olur, yəni Muhammed Rəsulullah. Lə ilə illallah Muhammed Rəsulullahdan başqa heç nə dəvətimiz yoxdur bizim. Kim iddia eləsə üçüncü şey gətirsin. Gətirsin, qoysun qabağımıza ki, Lə ilə illallah Muhammed Rəsulullahdan, tohid və sünnətə tabirçilikdən, muvahid və sünnət əhli ol deməyinizdən başqa bir iddiamız var. Heç nəyimiz yoxdur. Amma bax o biri firqələrə hərə bir şeyə çatır. Hərə bir, bir Firqə deyir ki, təqlidsiz əməl batildir. Vacibdir ki, təqlid eləyəsən kimisə. Ona görə mən qayırıb demişdim ki, adını çəkmək istəmirəm. Qum tələbəsinə. Demişdim ki, yaxşı, bu şeyə görə. <coughs> Birdən sabah İran və Azərbaycan müharibə eləsə. Vallahi bu sualı ona vermişdim, bu şeyə görə. Fəqət fikrini öyrənmək istəyirdim. Özü də fiqh müəllimi idi. <coughs> Çünki o deyir ki, təqlidsiz əməl batildir. Və İrandakı müçtəhidlər fətva versələr ki, hamısı <coughs> Azərbaycanda olan şiyələr öz millətinə qarşı vuruşsun, əməl necə olacaq? Təqlid vacib deyə yox. Vallahi dedi ki, tə təqlid vacibdir. Bəli. Vallahi. Hətta dedi ki, Əlif Səbdən vuruşacaq. Vallahi adını çəkmək istəmirəm. Qum tələbəsi üzünə deyər həmin həmin adamın. Dedi ki, bəli, təqlid vacibdir. Olan hamı deyir. Bu bir sənədmi? Bu müsibətdir. Bu hara çağırır? Zombi oğlum lap dəhşətdir. Qardaş qardaşla vuruşur. Hə. Çaba deyir, çünki niyə təqlidsiz əməl var? Yəni o təqlid eləməsə, çünki bunlara görə müstəhi bunlara görə ümumiyyətlə məsum imama tabe olmalısan. Məsum imam kimdir? Mehdi. O da qeyddədir. Hə. Müstəhid, müstəhidlər onların naibləridir. Müstəhidə tabe olan imama tabedir, onun itaətindən çıxan imamın itaətindən çıxıb və kafirdir. Ona görə nə fetva versə əməl edilməlidir, qutardır. Bu hara aparır səni? Ona görə deyirəm, bax, əlsünlə, dəvətinə, burada heç də düşmənçilik zədə yoxdur. yola bax. Heç də düşmənçilik yoxdur, qardaş. Vallahi. İki dən şeydən başqa heç neyə çağırmırıq.